Transmitiendo desde las montañas de la Sierra Madre en Guatemala, esta es la voz popular. religiosa y musical, como una ave mensajera, radio la voz popular, emisora clandestina que en Guatemala nació, informando los avances en todita la nación, de las fuerzas populares que hacen la revolución. Los ricos y militares quieren callar, quieren seguir ocultando la realidad. doncs aquí estem preparats per començar el primer monogràfic dedicat a Guatemala, Guatemala entre la vida i la mort, els programes especials que realitza la corneta de Contraband FM, aquí a la sintonia del 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, amb aquesta sintonia de la Voz Popular, la ràdio de la guerrilla de la URNG de Guatemala i per fer aquest primer monogràfic ens acompanyen aquí a la corneta, de contrabanda, la Anna, de l'Associació d'Amistat amb el Popa de Guatemala. Hola, Anna. No t'hem escoltat, perdona. Hola, Anna. Ah, hola, hola a tots, hola Jordi i a Corneta. Benvinguda i hola, Gemma. Hola, eh, gràcies eh, per convidar-nos. Gràcies a vosaltres per, per venir. Bueno, Gemma, del col·lectiu Fora de Quadra... De l'associació Fora de Quadra i col·lectiu Contrast. Sí. Molt bé. Ara ens en parlarà de què tracta aquesta associació. I comencem eh, aquest monogràfic eh, amb una, una lectura d'un article per situar-nos una mica en el context de eh, aquest conflicte intern de Guatemala entre els anys 1960 i 1996, que finalment sembla que es pot resoldre amb un gran judici per genocidi contra eh, l'alt comandament, contra el president culpista Efren Mont, que s'està jutjant a Guatemala des del de 19 de març d'aquest any 2013. Ja ho vam anunciar al programa, que estàvem fent el seguiment d'aquest procés judicial, i és bastant important històricament perquè és el primer cas de genocidi que es jutja en un país. Sí que s'ha jutjat a nivell internacional, però a nivell intern cap país havia jutjat un genocidi. Sí que es va fer, per exemple, amb el nazisme, però van ser tribunals internacionals que, que ho van permetre i, per tant, històricament és molt important. Ja no parlem del genocidi armeni, per exemple, doncs que, que no s'ha jutjat mai i que encara no es reconeix eh, per Turquia i per molts països, o com sí que parlem avui, per exemple, a Ruanda doncs, sí que va haver un procés bastant exemplar, podríem dir, dins de la tragèdia, per resoldre aquest conflicte i es va jutjar a dins del país. Però ens quedem a Guatemala, que és a, el país centroamericà que volem doncs, aproximar aquí a Catalunya per explicar aquest procés judicial contra l'exgeneral Efren Riosmont, el president, el cap d'estat, a partir d'un cop d'estat que va fer el mes de març, precisament de l'any 1982. Bé, doncs, si em permeteu, companyes, abans de donar-vos pas per comentar més coses, faig una lectura que és bastant completa d'un article que ens il·lustra una mica la situació a Guatemala després, de, després dels acords de pau de l'any 96, que malauradament doncs, no es compleixen i que, com veurem, doncs, no han reduït realment la violència que sí que es va produir de manera molt bèstia durant el, el conflicte, durant l'època del conflicte intern, de la guerra interna, amb ingerències com veurem, i per tant doncs, la, la violència continua al país amb, amb 14 assassinats cada dia de promig, van haver-hi prop de 5.000 assassinats l'any 2012 i això són realment estadístiques de guerra i pues, doncs, hem de seguir denunciant que aquests acords de pau no s'han complert i ara doncs, amb l'ajuda de les companyes que han vingut a la corneta, doncs, explicarem realment quina és la situació actual i per què s'està donant tota, tota aquesta violència, però també, sobretot, ens basarem en aquest judici als tribunals de Guatemala que va començar, com deia, el 19 de març i que continua aquest mes d'abril amb, amb nous debats i vistes orals entre els acusats i els defensors. Vaig a fer aquesta lectura i així entrem en, en detall amb més detalls de quina és la situació a Guatemala. Aquest article eh, està escrit per Ollantay Itzamná, que és cofundadora de CODECA, el Comitè de Desarrollo Campesino, que organitza més de 40.000 camperols afiliats a tot el país. Hasta eh, en castellà y digo Itzamna. Según los acuerdos de paz firmados en 1996 entre el Estado, Ejército y la guerrilla URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la paz firme y duradera se lograría con los siguientes acuerdos. Entre otros, destacamos. Uno, el Estado se comprometió a asegurar el retorno y reasentamiento seguro y digno de los desplazados por la guerra y exiliados. Dos, el Estado se comprometió a garantizar el esclarecimiento de la violación de los derechos humanos durante el conflicto armado. Después de 17 años de la firma de los acuerdos de paz, los desplazados volvieron, pero al ver que el Estado militar durante la guerra había repartido sus tierras a los nuevos patrones, se vieron obligados a migrar a las ciudades, sobreviviendo en la miseria y el hacinamiento. Más de un millón de guatemaltecos, después del acuerdo de paz, fueron expulsados como mojados a los Estados Unidos. En cuanto a la investigación, los militares inmunes mandaron matar a muchos defensores y defensoras de derechos humanos que se atrevieron a investigar y a decir que el 93% de las violaciones de derechos humanos fue de responsabilidad del ejército. El 93%. Desde la perspectiva de los excluidos y sobrevivientes de la guerra, la firma de los acuerdos de paz en buena medida solo sirvió para acelerar y afianzar el sistema neoliberal recargado en Guatemala, impuesto después de dicho acuerdo. En estos 17 años, las magnitudes de las desigualdades socioeconómicas recrudecieron a niveles jamás antes visto, a favor de los ricos. Casi la totalidad de, de los bienes comunes, naturales, empresariales y de servicio fueron transferidos a manos de los megalatifundistas de Guatemala. Los empobrecidos y las empobrecidas en la actualidad bordean casi el 70% del total de la población, con la diferencia de que antes de los acuerdos de paz por lo menos había tierras para alquilar y hacer la milpa, cultivar maíz, playas y ríos para pescar. Ahora los patrones no solo acaparan las tierras, sino que ocupan playas, matan ríos, lagos y montañas, lejos de elevar la recaudación tributaria, Guatemala se convirtió en un territorio de zona franca en la que la inversión privada está exenta de pagar impuestos como un estímulo para invertir, dejando para el país secuelas de sobreexplotación laboral y masacre ambiental. En la actualidad, más del 80% de las tierras de cultivo se encuentran en manos del 2% de los latifundistas. De este total de tierras, cerca del 70% es utilizada o destruida y contaminada para el monocultivo de palma africana, caña de azúcar y el hule. En las zafras, las jornadas de trabajo no bajan de 12 y 14 horas diarias, con salarios por debajo del mínimo legalmente establecido. A las organizaciones campesinas e indígenas movilizadas, sencillamente, se los expulsa de las tierras para perseguirlos, criminalizarlos, depredar a sus dirigentes y finalmente masacrarlos delante de las cámaras fotográficas. Lo más insólito es que estos monocultivos depredadores de los derechos humanos son financiados con fondos y préstamos de los países europeos, que hace 17 años aplaudieron la firma de los acuerdos de paz, pero que ahora, urgidos por las circunstancias, demandan agrocombustible para bajarle la temperatura a la Tierra e inyectar activos frescos a su sistema financiero en crisis. Luego de los acuerdos de paz de 1996, la cooperación internacional, con miras a la pacificación del país, dispuso de recursos financieros para Guatemala, pero dicha ayuda estimuló a que las diferentes organizaciones campesinas e indígenas que presionaron al Estado a la firma de paz desde las calles se transformasen en ONGs para gestionar proyectos, en no pocos casos fue el propio Estado quien creó sus ventanillas multiculturales en sus instituciones públicas y así muchos dirigentes se volvieron funcionarios con o sin oficinas en la ciudad de Guatemala. Las organizaciones solidarias no solo quedaron decapitadas, sino desarticuladas, desmovilizadas y divididas. Las comunidades indígenas campesinas sobreviven fuera del alcance del Estado de Guatemala para ellos no existe Estado de Derecho, sino solo Estado de excepción o de represión permanente. Además, ellos y ellas están llegando a comprender por sus propias historias que no conseguirán ni migajas si siguen exigiendo derechos a un Estado que los castiga como si fueran sus enemigos. En este contexto, Codeca ha hecho una convocatoria a una Asamblea constituyente popular participativa. Bueno, a això de Asamblea Constituyente, Veurem también... si és possible i realista en aquest context, com deia, de tanta repressió i criminalització. Però és important el procés doncs, apuntat. Vaig concloent l'article. Exigen la reforma agrària, la nacionalització de los bienes y servicios privatizados, la liberación de Guatemala del neolatifundismo transnacional de monocultivos, la profundització de la democracia mediante la participación, la garantía de los derechos, etcétera, a través de un proceso constituyente para crear un Estado plurinacional con la participación decisiva de todos los y las guatemaltecas. Saben que de nada vale exigir derechos a un Estado cuyo origen, historia, leyes, instituciones y símbolos están hechos para aniquilar y despojar a indígenas y campesinos. Por eso emprenden y exigen un proceso constituyente que no solo se reduce a la redacción participativa de una nueva constitución política del Estado, sino sobre todo a la fecundación del sujeto constituyente colectivo que sea capaz de impulsar los cambios trascendentales desde lo cotidiano y desde la construcción y el ejercicio del poder local. Aquel acuerdo generó exorbitantes expectativas en la comunidad internacional, que impotente observó el asesinato de cerca de 250.000 guatemaltecas y guatemaltecos, cientos de miles de desplazados y comunidades mayas completamente arrasadas por la política de limpieza étnica. Las y los guatemaltecos, directa o indirectamente, involucrados en el enfrentamiento armado, asumieron dichos acuerdos de paz con diferentes ánimos, víctimas, en su gran mayoría, de la propaganda mediática, político, militar, emprendida por el ejército, que criminalizaba a los cuatro grupos guerrilleros alzados en armas. A los 17 años de aquel acuerdo de paz, que en teoría finalizaría el derramamiento de sangre en Guatemala, ahora hay un promedio de 17 asesinados por día, datos de 2011. Esto sin contar las muertes por desnutrición o falta de asistencia médica. Si la colonia prerepublicana estuvo asentada en el despojo y en el trabajo servil de los originarios, la República fue aún mucho más brutal con campesinos e indígenas, porque ahora los herederos de la colonia, ley en mano, se apropiaron de las tierras, utilizando el Estado-Nación como su política privada. Mauro Baigonón, campesino indígena quiché, fundador y dirigente del movimiento Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, decía en este mismo artículo que los acuerdos de paz sirvieron para que la gente se diera cuenta de cuáles eran los objetivos reales de la guerrilla. El ejército, durante la guerra, tuvo la capacidad de desprestigiarnos a los guerrilleros como cubanos, barbudos extranjeros y canches, o sea, piel blanca pero los acuerdos de paz demostraron que los guerrilleros éramos guatemaltecos conscientes luchando por la reforma agraria, derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas, reforma educativa y transformación del Estado. Eso fue lo que se peleó en la mesa de negociaciones con el respaldo de la comunidad internacional y de la Iglesia. Lo triste, acaba, fue que la población no supo ni pudo legalizar ni legitimar los objetivos del acuerdo de paz. Como pueblo no supimos manejar el contexto. Fue una oportunidad perdida para la maduración social. Muchos dirigentes de las organizaciones sociales se acomodaron al Estado y desmovilizaron a sus organizaciones. En estos 17 años de los acuerdos de paz, firmados en el año 1996, la derecha aprovechó las circunstancias para legalizar todos sus intereses. Antes imponían sus caprichos fusil en mano. Ahora Luego que entregamos las armas, legitimados con las leyes creadas por ellos mismos, se reparten las tierras de cultivo para sus monocultivos, criminalizando y persiguiendo a los movimientos sociales. Perdoneu por la, la llargada artículo, pero pero que que sintetitzava bastant o resumia bastant doncs una mica la situació que, que s'ha viscut a Guatemala aquests últims anys, especialment després dels acords de pau. Avui eh, insistirem i remarcarem i ens centrarem en el procés judicial, el cas per genocidi contra Ríos Mont i el seu militar en cap dels serveis d'intel·ligència de l'exèrcit, dels serveis d'intel·ligència militars, la D2, que també és jutjat, no ho oblidem, i per tant també doncs, està a la banqueta dels acusats. No està, en aquest cas, el president actual de la República, Otto Pérez Molina, que també és un exgeneral i com escoltarem avui, que portem molts àudios i moltes veus, a part de la meva, que us ha taladrat amb aquesta introducció, doncs escoltarem el mateix Otto Pérez Molina en l'any 82 quan doncs, comandava diferents eh, quartels a la zona Ixil, que precisament és la que s'ha pogut demostrar que va ser doncs, víctima d'aquest genocidi i és la que està testificant aquesta comunitat Ixil en aquest procés. <clears throat> Anna Gemma, voleu fer algun comentari de, de l'article aquest? Sobre hi ha alguna cosa o, o entrem ja a parlar de Ríos Mont? Entrem, podem entrar, no? Molt bé. Doncs eh, això és un cas per genocidi i eh, és, com deia, la primera vegada que es jutja a un alt comandament militar. Efraín Ríos Mont va fer aquell cop d'estat a l'any 82, el 23 de març de l'any 82, i justament aquests anys 82 i 83 van ser els més terribles. S'ha pogut documentar que van haver-hi doncs, més massacres, més eh, aldees, comunitats arrasades, i aquesta política de neteja social, neteja ètnica, doncs, va tenir les principals víctimes en quant a número. Efren Mont, per tant, és el, en aquest cas el Butxí, que doncs, ha caigut a, en mans del tribunal i que podria ser sentenciat per genocidi. Podem explicar una, una miqueta més quin és aquest passat d'Efren Mont? Sí. Mira, jo el primer que et voldria dir és que per entendre les atrocitats no, que comet el Mont en aquesta època s'ha de veure d'on ve i que és un entre una llarga llista de gairebé 20 eh, militars que han estat abans i després d'ell. No? A Guatemala, eh, per no anar massa lluny, quan comença la, la independència hi ha una força que es constitueix com la principal del país, que bàsicament és la United Fruit Company, que és una empresa nord-americana i que està bàsicament mm, condicionant tota la vida. No? I a partir d'aquí una sèrie de militars culpistes o no culpistes o autoculpistes o simplement mm, d'una família a l'altra que governen aquest país que és com si fos la cuina de casa seva. No? Això té un petit interregne que és l'any 1944 a l'any 1954 quan uns militars demòcrates eh, fan un petit cop d'estat i després d'això immediatament unes eleccions on arriba al poder un civil que és el doctor Juan José Arevalo. Durant aquests deu anys, tant ell com el seu successor, Jacobo Arbenz, fan uns canvis a Guatemala absolutament essencials pel país. No? I com que ara veureu, no tenien res d'estrany, era simplement convertir-lo en un país modern. No? D'una banda, la democratització real de la societat, eh, que és el, per primera vegada quan apareixen els partits polítics. Eh, l'establiment d'una Constitució, que és la, la de l'any 45, on hi ha mesures tan importants com l'abolició del treball forçat dels indígenes a les finques, que encara existia, el reconeixement específic dels drets dels pobles indígenes, com ara la inalienabilitat de les terres comunals, el Codi de Treball, l'Institut Guatemalenc de la Seguretat Social, la creació d'un Ministeri d'Economia i d'un Banc de Guatemala. Fins aquí van fent, eh, però llavors toquen el que és el punt essencial, que és la reforma agrària. En el moment en què es toca la reforma agrària, eh, Estats Units públicament declara això com una amenaça als seus propis interessos eh, només té 8 mesos de vida aquesta reforma agrària en el qual es van repartir 280.000 hectàrees de terres nacionals i 220.000 hectàrees que tenia la United Fruit Company el, el 64% li va ser expropiat i eren terres que no es conreaven a canvi d'aquestes terres fins i tot se'ls van arribar a donar bons de l'Estat però el cas és que l'any 54 eh, la CIA organitza un cop des d'Honduras, entra, derroca Arbenz, que mor a l'exili, i imposa el, el que serà el primer d'una llarga successió de, de, de dictadors, que és Estrada Cabrera. <clears throat> Bueno, apuntem que United Fruit Company recollia plàtans. O sigui, sí, bananos... recollia, recollia plàtans eh, per l'exportació. Uh mhm. -huh. I va ser una de les empreses més nefastes que mai ha hagut. Per exemple, va impedir la construcció de carreteres perquè el seu ferrocarril, que és l'únic que hi havia a Guatemala, no tingués eh, competència, quan era un ferrocarril que anava directament de les finques als ports. Uh mhm. -huh. I el germà del president de la United Fruit era el, el mateix eh, director de la CIA. Doncs sí. Els dos germans tenien, doncs, hi ha molts interessos en, i moltes eines per poder mantenir aquest poder, no? Sí, sí, sí. <clears throat> Bé, això fa que des dels anys 60 fins a l'any 86, en què hi ha el primer govern democràtic, diguem-ne, simplement hi hagi, com dèiem abans, una successió de dictadors que es dediquen a fer, per d'entrada, l'aplicació de la doctrina de seguretat nacional <clears throat> dels Estats Units a Guatemala. I tot això en un context de guerra freda, que vol dir una absoluta impunitat. No? la institucionalització sistemàtica del terror com a mitjà de lluita contra la guerrilla, que sorgeix molt poc després del cop d'estat, de fet sorgeix a l'any 60, però sobretot també de control social. En aquí eh, s'apliquen tècniques utilitzades pels nazis, pels francesos d'Argèlia Argèlia i també doncs, abans i després de Vietnam, com per exemple Napalm. També a partir d'aquí hi ha tota la creació d'una sèrie de bandes paramilitars d'extrema dreta, els esquadrons de la mort, i l'exèrcit de fet es converteix en el principal protagonista de la societat. O sigui, tenim un cas molt curiós d'un exèrcit que no defensa els interessos d'una classe oligarca o d'una classe burgesa, sinó que ell mateix és aquesta classe i defensa els seus propis interessos. Això fa que sigui un dels més poderosos i diguem, dels més dedicats a la causa de tota Amèrica eh, Llatina. No? Eh, es crea el banc de l'exèrcit, eh, controla les fàbriques d'armaments i s'incorpora a ser oligarquia terratinent i agroexportadora amb el repartiment de terres que es fan. El 1974, cadascú dels generals de l'exèrcit va rebre 900 hectàrees de les terres més fèrtils i els coronels 450 hectàrees. Llavors aquí es fusiona totalment el que és eh, els militars amb, amb el poder econòmic. I ja per saltar-nos saltar, això és en aquest context que l'any 1982 arriba al poder eh, Riosmont i tot el que ja havia estat una tàctica de repressió, de tierra arrasada, d'execucions de, públiques, de tortures en les places dels pobles, de cadàvers pels camins, doncs s'intensifica fins a extrems increïbles. Per exemple, en un moment quan ell declara l'estat de setge, declara en una emissora de televisió he declarat estat de sitio para que podamos assassinar legalmente. Mm. Un senyor que això no li fa cap vergonya dir-ho públicament, doncs ja ens podem imaginar com va la cosa. El cas és que des de l'any 80 fins al finals de l'època del Mont tenim d'una banda una política de terra arrasada perquè la seva teoria era que si es matava els camperols la guerrilla no tindria d'on alimentar-se. Aquí desapareixen més completament del mapa 440 aldees. Després hi ha 45.000 desapareguts, més d'un milió de desplaçats, més de 100.000 refugiats a l'exterior i estem parlant d'un país que en aquells moments tenia 7 milions d'habitants. Um, I a part d'això, i que és molt greu perquè sí que és una de les coses que encara afecta a la societat guatemalenca és la gran militarització que hi ha, no? Amb, amb la creació de les patrulles d'autodefensa civil que és bàsicament involucrar la població amb les polítiques repressives i contrainsurgents de l'exèrcit, la creació del DES Modelo i, i els polos de desenvolupament que en deien, que és desarticular tot el teixit social. Mm, a partir d'aquí, les, les bestialitats diguem, del Ríos Mont doncs, no tenen nom. Vull dir, Guatemala és un país on mai hi ha hagut presoners polítics, per exemple, on les execucions es poden fer públiques i on el senyor Ríos Mont declara jo soy el que hace las leyes, le garantizo al público un uso justo de la fuerza. En vez de cadáveres en las calles, voy a fusilar a los que cometen delitos. Hi ha, hi ha també una, crec que, si no m'equivoco, eh, que també és un, és un moment rellevant el de Rios Mont perquè, tot i que les PAC, les patrulles d'autodefensa civil, que eren, eren població civil, que funcionava com una força paramilitar, ja, ja existia, és un moment que, no, que es legalitza sí. no? Aquest, aquest, aquesta forma de control social i això succeeix també eh, sota, sota mandat de Rios Mont. Quan nosaltres vam estar a Guatemala hi havia molta tensió centrada en que aquest procés judicial tirés, tirés endavant i els de, la gent de CalDH, que és el Centre de l'acció Legal en Drets Humans, que són una, una associació que ha estat molt involucrada en que els processos judicials tiressin endavant i que ha aconseguit alguna sentència per desaparicions forçades important. Eh, ens comentava això, que era una escletxa oberta perquè, tot i que va haver mm, un, una, una amnistia no? que, que donava impunitat, no? que, que assentava la impunitat després de, de quan un cop s'assignen els acords de pau, hi havia un article no? que especificava que els delictes de lesa humanitat eh, no, podien, no es podien amnistiar. No, no prescriuen. I, clar, no prescriuen i per això no donaven per tancada la batalla i han estat insistint. Llavors jo crec que és un moment un moment importantíssim, no? Mm. Perquè més en el judici, totes les sessions que estan havent, bueno, clar, estan sortint doncs realment totes les estratègies no? em sembla que avui llegi... bueno, ens envien un diari que va explicar una mica com van les sessions i avui justament hi havia, hi havia testimonis que estaven explicant com s'estava produint en, en la línia de terra arrasada que comentaves, com s'havien produït la destrucció de cultius no? com de manera sistemàtica per realment aniquilar eh, la, la, les població, la població maia. No? Molt bé. El, el judici va començar el, el 19 de març, aquest judici, judici per genocidi i crims de lesa humanitat, el 19 de març d'aquest any 2013 i ho anirem comentant al, al llarg del programa intercalant-ho amb, amb uns àudios que tenim, també escoltarem a, a Edgar Pérez de l'Associació Justícia i Reconciliació, que també es forma part de Caldeatge, i el mateix Francisco Soto, també de Caldeatge, els dos són doncs, carallans i estan sentats a, a la taula dels acusadors en aquest tribunal. I si us sembla podem escoltar ja doncs, la, la veu d'Efrin Riosmont, que aquí a la corneta doncs, ja l'hem escoltat a mesura que anàvem anunciant aquests monogràfics que faríem, però bueno, tenim un altre àudio i si us sembla el podem escoltar per també mm, doncs, situar-nos en aquest 23 de març de l'any 82 que és on, on començaria doncs, a, la, la seva causa, no, realment? que su cargo el control político de la nación. Doncs aquest helicòpter que sobrevolava la capital de Guatemala l'any 82, el 23 de març, anunciava doncs, la nova junta i el nou cop d'estat que s'havia produït i a continuació escoltarem Efraín Ríos Mont a la roda de premsa que fa d'aquest mateix dia. Quería informarles que en el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al gobierno. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. En este momento integramos la Junta del Gobierno tres personas. Nosotros, militares, queremos expresarles lo siguiente ninguno de los que estamos aquí tiene interés en, participar en alguna actividad política. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado, fusilado y no asesinado. Estamos aquí porque tenemos nosotros la obligatoriedad de decir al pueblo, estos son los, derechos constitucionales, que haya quien acuse y que haya como defenderse para que se quede justicia. Bé, aquest final no s'entenia, però el que, el que ha quedat molt clar és que anava a fusilar a, a qui fes falta, no? I això que deies tu abans, no?, ah. d'aquests presoners, que no existeixen presoners i que s'afusellava. No s'assassinava, sinó que s'afusillava. El, els dos militars que estan a la dreta i a l'esquerra del general Efraín Ríos Mont en aquesta roda de premsa eh, són el coronel Jorge Luis Gordillo i el general Horacio Maldonado Chat. Bueno, aquest és, eh, Efren Rios Mont, mm, és aquest personatge una mica histriònic, jo diria, o és, és difícil de, de definir no? la seva personalitat. Posarem un altre àudio a continuació per, per acabar-lo de, de situar una mica més i, i també doncs, eh, enllaçarem els temes que hem comentat de les aldees modelo, que ja ha sortit per aquí el tema i que precisament ho comenten en aquest eh, segon àudio que us posaré. A eh, no sé que vulgueu fer algun petit comentari abans. pues, pues llama al el audio y así nos doncs de escuchar la deuda del de general Ríos Tengo de los Estados Unidos, del pueblo norteamericano, tengo una oferta de ayuda millonaria. Grande ayuda. ¿Cuánto? Ah, pasa más de mil millones. De Pat Robertson. Y compañía limitada. Eh, ¿Quién sencillamente se ofreció esa ayuda? El pueblo cristiano norteamericano y se la van a entregar? Sí, señor. Eh, ¿En cuánto tiempo? En el momento que se la requiera. Estamos haciendo aldeas modelos. Eh, entonces van a venir en especie todo, pues. Eh, van a venir misiones entonces. Así es. En el al occidente, ahí, donde están las aldeas destruidas. Y, además en todo Guatemala. Sí. Venimos con toda la asesoría, vienen, hay, hay grandes técnicos que vienen a, darnos toda la asesoría y nos va a costar nada. ¿Cuándo va a empezar ese plan? Probablemente el mes entrante. Es decir, que de una vez se pone en marcha ese plan de desarrollo así es, Así es. Con la ayuda del pueblo cristiano norteamericano. Vea, atención aquí com remarca Ríos Riosmont el tema del pueblo cristiano norteamericano. Ens parla un tal Pat Robertson y compañía limitada Eh, en fi, aquí doncs, eh, els Estats Units no només intervenen militarment per defensar doncs, els interessos com els que podia tenir la United Fruit Company, sinó que posteriorment doncs, tenia molts altres interessos per mm, mantenir un tipus de govern que pogués doncs, eh, mantenir la població sense els drets i les llibertats que podria doncs, significar un problema per, per al, als seus interessos, no? no només estratègics, sinó a nivell doncs, de recursos naturals i, i tot això doncs, que tants països estan robant, expropiant a, a Guatemala. Aquest és Fren Ríos Mont, que ens parla de les aldees Modelo, i que això doncs, eh, ho hem de subratllar perquè són aldees, petites comunitats, que estan prefabricades, diguéssim, i que incorporen a totes les persones desplaçades durant aquesta neteja ètnica que s'està produint. A mesura que s'arrasen les comunitats, s'expulsa la, la població que sobreviu o que ha escapat i que retorna enganyada per la propaganda i se la confina en aquestes aldees modelo on doncs, també tindran el control dels propis veïns, dels propis eh, familiars inclús, de la gent de la mateixa comunitat que obligadament haurà de participar en les patrulles d'autodefensa civil, les PAC, que controlaran aquestes comunitats i aquestes persones perquè no ajudin a la, a la guerrilla o simplement doncs, estiguin subordinades al que dictaminin el govern i, i els poderosos amb, amb el seu tipus doncs, de, de vida i de cultura imposada, no? Sí, no, jo només volia comentar molt breument que una de les grans funcions de tant de les aldees modelo com dels pobles de desarrollo és la destrucció de la cultura maia, que és una destrucció de transmissió oral que es fa a través dels ancianos eh, que es fa en el que són a través de les autoritats indígenes de les comunitats, quan aquestes comunitats les disperses, perquè més no es portava les famílies senceres amb un aldea model o amb un polo de desenvolupament, sinó que se les dividia i se les separava, estàs destruint tot el que és la transmissió de, de la historicitat maia, del que està passant, del que són els seus referents d'autoritat i espirituals, i estàs desarticulant totes les seves formes de, de, de cohesió social i de solidaritat entre ells. Mm -hmm. Sí, de fet, de fet una, nosaltres vam estar mm, a, una, a una comunitat que havia estat arrasada sota mandat de, de Rios Mont i una de les, un dels elements claus que ens comentaven no era que, mm, que al cap i a la fi vull dir, s'havia intentat ja amb la construcció d'aldees modelo com després amb la tierra arrasada realment acabar amb les estructures eh, amb l'estructura social comunitària, no? És a dir, eh, i alhora crear enfrontament no? entre, entre la gent que s'acollia o que era obligada a estar en aquestes aldees modelo, la gent que resistia, no? que també buscava crear el conflicte entre la mateixa, la mateixa, les mateixes comunitats, no? que és un element important després perquè llavors comencen tots els, tots els debats no, a posteriori quan signen els acords de com, com han de ser tillades les persones que van, van acceptar o van haver d'acceptar obligades per la força pues, estar en aquestes aldees modelo o participar en les, en les patrulles, no? si són víctimes o butxins, no? que això crea com una confrontació en les mateixes comunitats. Mm. El primer dia de judici, el 19 de març de 2013, a la sala de vistes de la Corte Suprema de Guatemala, a la capital, la ciutat de Guatemala, la jutgessa, presidenta del tribunal, Jazmín Barrios, i el vocal del tribunal, Pablo Chitumul. Eh, ell és doncs, de faccions eh, indígenes, clarament. Ella potser és més mestissa. Algo significatiu també, ho era el tribunal per genocidi a una persona indígena que està doncs, fent de vocal d'aquest tribunal el Ministeri Públic, el fiscal Orlando López i tenim en aquest primer dia de judici el primer testimoni, que és Nicolás Bernal Brito. Ell va explicar que va ser obligat a patrullar amb les PAC, precisament, que ara comentàvem, i també va comentar com van succeir les massacres i la manera en què l'exèrcit va assassinar a familiars i veïns. Aquest era el primer testimoni d'aquest eh, històric eh, judici per genocidi. Un dels carallans també de l'acusació, diguéssim, l'advocat d'AJR, sembla que ja ho he comentat abans, eh, és l'associació Justícia i Reconciliació, és eh, l'Edgar Pérez Arquila, d'aquí també podem escoltar un àudio, si voleu, que ens parla del racisme que està intrínsec en, en aquest conflicte armat i que també doncs, seria diguéssim, una de, de les articulacions de l'acusació un dels conceptes que també tractarà per poder doncs, quadrar si va ser un genocidi o no, no. És evident que van ser crims de lesa humanitat, però tècnicament, després en parlarem també, hi ha aquest debat de si va ser genocidi o no i, i tot el que implica. Si us sembla bé, escoltem a, a l'Edgar i, i continuem comentant-ho. Le damos la palabra a la creyente adhesiva Asociación para la Justicia y Reconciliación a través de uno de sus abogados, el abogado Edgar Fernando Pérez Archila. Gracias, señora presidenta, y gracias, señores de este honorable Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A. El día de hoy es un día histórico, es un día especial, es un día que las víctimas a las cuales represento han esperado por más de 30 años. Es un día en el cual por fin las víctimas tienen ese derecho constitucional y humano de ser tratados iguales. Es un día en el cual la serie de obstáculos, argucias y planteamientos, y lo digo con todo respeto, que los colegas de la defensa han interpuesto, han tenido un fin. Y, y valga la redundancia, y por fin estamos ante un tribunal, simple y sencillamente, para que a las víctimas se les trate de esa manera igual. Pero es importante también resaltar, señores jueces, que estos hechos tienen un componente muy fuerte y es un componente de racismo, un racismo que se ha vivido en este país por siglos, pero que en la época del conflicto armado interno y particularmente en la época del 82 y 83 tuvo su cúspide. Ese racismo, y como bien lo dice la señora Casao Sarzú en su peritaje, se consolidó como un Estado que, cuya estrategia ha sido asimilar o integrar al otro en el modelo homogéneo de nación. Y ha recurrido históricamente la, a la eugenesia como estrategia para mejorar la raza y al genocidio para mantener el estado de dominación. Pero más abajo este peritaje dice, el estado racista guatemalteco perpetró un genocidio contra la población indígena en virtud de que histórica y estructuralmente poseía en su naturaleza interna los aparatos represivos, ideológicos y jurídicos para ejecutarlo. Por eso, tenemos la certeza de que efectivamente los acusados formaron parte de esta estructura de poder para poder aniquilar al grupo étnico Maya y Doncs acabem a Edgar Pérez, que és un dels advocats carallans de acusación, en aquest cas per genocidi i crims de lesa humanitat contra Rius Mont. Jo vull comentar també breument, abans de donar-vos pas, que vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar aquest advocat l'any 2008 en un cas també precisament de la comunitat de Rio Negro, on hi ha la, la gran presa de Sixoi, es diu, una gran presa que es va fer eh, en un llac per, llac artificial, diguéssim, una inundació que es va fer per poder fer una represa, una hidroelèctrica, i el desplaçament de la gent forçada doncs, va provocar un, una matança de nens, de dones, de, de moltíssima gent, i eh, l'Edgar Pérez va aconseguir que es, es fes una sentència contra els, els butxins, diguéssim, que no eren ni més ni menys que els veïns de la comunitat del costat que eren de l'espai i que havien rebut l'ordre d'anar a massacrar els seus veïns. En aquell judici, en aquell tribunal de, de Rabinal, si no recordo malament, mm, deies que tant els acusats com a, diguéssim, tant a les, a les víctimes com els victimaris eren indígenes, o sigui, eren població camparola, igual de humil, eh, i la diferència és que uns havien rebut l'ordre i, doncs, coses que passen a les guerres, doncs eh, s'havien ensenyat molt, o sigui, va, va ser un, una de les matances, doncs, més, més tremendes a Rio Negro, no? Bueno, poso l'exemple perquè aquest cas per genocidi ve precedit de molts petits casos, moltes petites lluites que s'han anat guanyant, tot i que, com, com veurem també, a Guatemala hi ha una impunitat del 98%, que això vol dir que de cada 100 casos només dos tenen sentència. Per tant, el, 98% es queda mm, sense resoldre i tenint en compte la quantitat d'assassinats que hi han, com hem dit, l'any 2012, 14 assassinats cada dia, doncs imagineu-vos eh, la injustícia i el des desamparo que hi ha no? i com això doncs, pot anar carregant. Bé, malgrat això, mal, malgrat aquesta impunitat del 98%, sí que s'han anat guanyant petits casos i també jo diria que s'han anat creant d'alguna manera estratègies i coneixements i experiència per poder arribar en aquesta situació on també veurem que per altres circumstàncies doncs es pot fer aquest judici contra Rios Mont, no? Eh, tornem a l'ESPAC, voleu que avancem amb altres temes? No, jo crec que, bueno, no, no, no sóc una experta ni molt menys, eh, però sí que crec que el tema del racisme mmm, jo crec que és un element clau no? per, perquè es pugui demostrar si va haver un genocidi o no. no? I aleshores, mm, ara en, en el judici aquests dies, en, fins i tot els oficials de l'exèrcit que han testificat confirmaven que rebien ordres que eren indivist, indi indi mort. No? Vull dir que era qualsevol indi que trobeu, assassineu-lo. No? I jo crec que són elements no, que, que, que posen de manifest aquest racisme i que poden ajudar a, a demostrar que, que es va produir genocidi i que per altra banda el tema del racisme és un tema no, no resolt òbviament i que encara es considera que els indígenes són una trava per, pel desenvolupament entre cometes de, del país. No? Tu vas estar-hi el, el juliol de, de l'any passat, del 2012, per realitzar, per gravar eh, aquest documental de Després de la Pau. Quina sensació vas tenir? O sigui, vas observar això? Notaves que tu, com a la Dina, com a Blanca, doncs, tenies aquesta, aquest privilegi d'alguna manera? O... Mm, jo crec... ja, ja, ja sé que els defensors i defensores dels drets humans i les persones que t'acompanyarien pues, et tractarien com una més, no? però tenies aquesta sensació com que tenia certa impunitat pel fet de ser, de ser blanca bueno, jo crec que hi havia que... aquest racisme bueno, no, jo, jo crec que no, però sí que és obvi que quan vas com a, com a estrangera moltes vegades tens privilegis que, que no té la població local no? però això jo crec que és un, és un tema més general però sí que vam, jo crec que com una mica les dues conclusions que vam treure amb, amb el viatge per una banda eh, és que és la, o sigui, vam constatar no, la violència estructural que, que continua existint i que és per nosaltres, vull dir, sí que vam intentar parlar molt sobre aquest tema, bàsicament perquè és una de les causes perquè generi conflicte, no? la voluntat d'un sector de la població d'acabar amb aquesta violència estructural, no amb aquestes desigualtats socioeconòmiques, i és un tema realment no resolt per res, no? fins i tot hi ha gent que que diu que estan igual o pitjor que abans. No? I per l'altra banda és un país que ens va generar moltes contradiccions perquè s'han fet coses molt positives després dels acords de pau, no? com les comissions de la veritat, per exemple, però alhora a vegades tens la sensació que és una societat molt desmemoriada. No? Llavors hi ha com una mena de... Tens aquesta... Sí, és un, és un país que et, dona com, que et genera moltes contradiccions. Vull dir que trobes, ho trobes molt polaritzat. No? Mm. Volies dir alguna cosa, Anna? No, no, no. Vull dir, estic bastant, bastant d'acord amb el que diu ella, no? que, per exemple, un cas mm, concret d'això és com és possible que ara mateix hagi estigui a la presidència i hagi estat votat Otto Pérez Molina, que va ser de la mateixa època que, que Ríos Mont no? i que el, el predecessor Llavors, com és possible que la gent oblidi i voti? I jo eh, la impressió que tinc és que no és tant un, un problema d'oblit, sinó de, de, de, de, de pànic absolut. No? Vull dir, jo crec que és una societat que no vol recordar eh, ara mateix i que més no, no té masses alternatives. Hi ha una esquerra mm, molt dividida, per desgràcia, eh, que, que es dedica molt de temps a barallar-se entre ella, que no presenta opcions clares, i davant d'això després de 60 anys de guerra, amb tot el que ha suposat de repressió i destrucció, és molt difícil demanar-li a la gent que confiï en coses noves i sobretot que, que, que sigui constant en la seva lluita amb coses que han de ser dolorosíssimes de recordar, evidentment. Però, però jo crec que no podem dir que no volen oblidar, no podem generalitzar, no, Anna? O sigui, no, a veure... Han fet un treball, els dos documents, l'informe diocesà i, i, i, la, i la Comissió Internacional, diguéssim, mm Perdoneu, eh, és que no, no trobo el nom exacte, no sé si el La Comissió d'Esclarecimiento Histórico, que és la, mm, la, la, que té, que, la que és vinculant, diguéssim, les Nacions Unides. I l'altre és el REMI, no? Sí. La recuperació de la memòria ah, històrica. Sí. Um, mm. Vull dir, tot això que, que ara estan testificant a, en aquest tribunal de Guatemala per genocidi ja s'ha testificat abans, vull dir, s'està repetint d'alguna manera, no? I jo crec que, després us diré quin dia va ser, però el, el dia que van anar les dones que van ser violades i van dir allà i van tenir la voluntat i la valentia de tornar-se a enfrontar amb la llum pública i, i dir el que els havia passat vull dir que porten molts anys denunciant-ho a JR per exemple ho ha viscut gent que, que és molt, molt, molt tossuda no? i evidentment que hi ha un, un desgast i, i unes seqüeles i uns traumes però jo crec que estan molt disposats que no, no sé com ho has dit, perdona. Eh? Ha costat. Eh? No, que, no, no, que tenen... jo, jo no puc dir que no estiguin disposats a explicar-ho, sinó a, a, a integrar-ho com a opció política general, no? Val. I aquí estic, en part per el que et deia també, no hi ha masses opcions, no? Però jo, per exemple, recordo el primer cop que vaig anar a Guatemala, estem parlant de fa molts anys, i que jo vaig anar amb el GAM, el grup de mutuo, i una de les feines, diguem, en aquell moment de l'acompanyant internacional era anar a les comunitats i simplement deixar que ens expliquessin què els havia passat. Mm. Era el primer pas, estem parlant de fa, això devia ser l'any 91 por ahí. No? Ha tardat molt la gent a poder parlar d'aquestes coses. I ha calgut mm, tot aquest procés mm, internacional gairebé, no? I el que es comenci anar gent, molta gent d'altres països intervinguin lleis, etc perquè ara puguin parlar davant d'un judici. És evident que sí que havien parlat, és a dir, quan es presenta a l'any 2000, davant de l'Audiència Nacional, 11 capses de documents de testimonis de violació dels drets humans és perquè les organitzacions populars els havien guardat i perquè la gent ja ho havia testificat. Mm. Ara, una cosa és el, el, ara que puguin anar davant d'un judici i vegin que es fa realitat perquè més ningú es creia a Guatemala que s'arribés mai a jutjar Ríos Món allà. No? Ha tardat molt a creure-s'ho el personal L'altre és que quan tu ets al, al carrer i tens dues opcions, un senyor com Loto Pérez Molina que et fa un discurs totalment populista i res més, perquè l'esquerra no s'acaba de visualitzar com a alternativa electoral, mm, que penses, bueno, del, del, de lo peor lo menos. No? Amb el discurs de la seguretat, sobretot, Clar. Ah. no? de mano dura, ah que, pues, que això, que la gent té com el dia a dia, el que comentàveu de, de, de bueno, les quantitats d'assassinats que hi ha, 17, em sembla que deies, al dia, em, doncs jo crec que també ha guanyat molt el discurs aquest de la mano dura, no? que la gent li ha donat com una certa seguretat. També s'hauria de veure quina abstenció hi ha a, a, a les eleccions. Jo, jo desconec la xifra, no? Però... Sí, no, l'abstenció és molt alta i a més mm, depèn de com es voti, perquè clar, a les ciutats encara més o menys es pot controlar el vot, el que són les zones rurals des de vots de gent que no existeix o que ja s'ha mort fins a portar-los los amb autobusos, des de pagar perquè es voti, des de portar les paperetes ja marcades i veus que els hi donen allà a la fila tot això ja és, però vaja, sí que és cert que amb això, sense això, mm, el senyor Pérez Molina està al poder. I també que, que, que ens deien allà que tot i ser una persona que va participar a l'exèrcit i que bueno, ja, se l'acusa de... Bueno, va estar, va estar les, al Triangle d'Ixil, vull dir que ha de tenir responsabilitat sobre el que va succeir allà, se'ns deia alhora que després també se l'ha considerat com un home de pau perquè va estar participant en, la, en, les, negociacions. en les negociacions i a la signatura dels acords, no? Vull dir que té com aquesta doble cara. Mm -hmm. Ara escoltem el mateix eh, Otto Pérez Molina, a l'any 82, a, em sembla que a la zona de Nevaj, com a, com a comandant de les forces de contrainsurgència i doncs, també evidenciem eh, aquest passat que té com a militar però que certament doncs, ha fet una carrera bastant brillant entre diplomàtica i, i militar doncs, sabent vendre molt bé el, la seva part pública, la part més desconeguda doncs, és la que s'ha de desenmascarar no? i mm, realment sembla increïble que l'hagin pogut votar com a president però això ja seria molt complex d'entendre no? fins a quin punt la por del Butxí et fa que, que li donguis mm, vamos, que, que li deixis fer una, una altra vegada, no sé, jo ara no, no, no m'atreveixo a fer cap judici de valor Escoltem el, el Loto Pérez Molina. Això és un tall d'un documental molt recomanable que es diu Titular de Hoy Guatemala, que ja l'hem passat també a, aquí a, a la Corneta, i que, com us deia, doncs, eh, escoltarem la, la veu d'Otto Pérez Molina. L'any 82. Eh, la verdad es que hay un dicho que hay que es eh, muy real, que la población civil es a la guerrilla lo que el agua es al pez. En este caso, La guerrilla no puede subsistir si no tiene el apoyo y la colaboración de la población. Actualmente los Estados Unidos están considerando dando uh, ayuda militar aquí en forma de helicópteros. Uh, ¿Qué es la importancia del helicóptero para ustedes? Sí, el helicóptero es eh, un aparato que se ha convertido de gran importancia, no solamente aquí en, eh, en Guatemala, sino que en otros países en donde han tenido problemas de contrainsurgencia. Eh, Vietnam. En Vietnam, por ejemplo, fue una de las eh, de los eh, helicópteros con un aparato muy muy utilizado. Y también pueden usarlos en, en combate. Claro, sí, el helicóptero, si es un helicóptero ya diseñado propiamente de tipo militar, sí viene artillado para apoyar a unidades terrestres. Vienen artillados con ametralladoras o con lanzacuetes. ¿Y a qué tipo de morteros usan ustedes? Bien, eh, hay varias clases de morteros, pero las que están usando las patrullas pequeñas es el mortero Tampela. Tampela. Sí. Es un mortero de 60 milímetros. Y es muy poderoso, tiene eh, mucha fuerza para destrozar. Sí, es un arma muy, muy efectiva y que se le da muy buen uso y muy buenos resultados en las operaciones de patrullaje. ¿Es arma antipersonal o qué, qué sí, Es arma contrapersonal. Aparte de eso, que es muy liviano y es fácil de transportar y fácil de operación también. Entonces es muy, muy ligera y eh, pueden uh, usar uh, con, con, con, la mano, Exacto, sí, con la mano. ¿Dónde lo obtienen? Ese lo estamos viendo de Israel. Ajá. ¿Y uh, dónde lo obtiene eh, la munición para ellos? La munición de israelita también. Ajá. Aquesta era la veu de l'actual president de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, conegut com a Tito, no? General Tito, em sembla que... Tito Arias, sí. Tito Arias, dins d'aquest doncs, àmbit més militar, i doncs, aquí estaven parlant en el reporter d'aquest documental, titular de Guatemala, explicant-li aquesta famosa tàctica de Mao Tse-Tung de quitar-le l'au al pez, que d'alguna manera explicaria les massacres a la població indígena, suposadament amb aquesta estratègia militar d'evitar de, que les guerrilles tinguessin el recolzament de la població. Dic les guerrilles perquè hi havia l'Ejército Guerrilla de los Pobres, la Unitat Revolucionària Nacional Guatemalteca i fins a quatre grups, diguéssim, importants en, en, aquesta, en aquesta lluita no? de resistència i de guerra total. No? És important això de la guerrilla perquè també durant el, durant el debat, durant el judici, s'està preguntant als testimonis si eren gent de l'exèrcit o era gent de la guerrilla, la que entrava a les comunitats a fer les massacres, perquè els defensors en aquest cas el que estan també intentant argumentar és que a vegades era la guerrilla qui provocava doncs, matances. Ja està demostrat que el 93% de les morts violentes van ser causades per l'exèrcit. Em penso que la guerrilla és un 4% o un 3% i l'altre 4% serien altres, segurament paramilitars o, o no sé què considerar aquest altres. Però l'exèrcit va ser doncs, el causant del 93% d'aquestes morts, aquests assassinats, aquestes desaparicions, execu execucions extrajudicials, etc. Centrem-nos un moment en Moto Pérez Molina, eh, exgeneral de l'exèrcit en aquest període precisament del de, el govern de, militar de Efraín Ríos Mont. També, com ens deia la Gemma fa un moment, va signar els acords de pau, per tant surt la foto, vestit de militar, però signant la pau. Eh, ha fet molta campanya amb el seu partit per les presidències i com a candidat a la, al Congrés i per tant s'ha anat reciclant, ha pogut també adquirir molts vots de l'ESPAC, hi ha hagut un, unes polítiques de ressarciment a l'ESPAC que també doncs, ha creat conflictes a les mateixes comunitats perquè les mateixes PACs han sortit beneficiades en detriment d'algunes víctimes, en fi, és tot bastant complexa i aquest personatge doncs, estava en el ojo de l'huracan amb la contrainsurgència i aquesta guerra bruta i, i de neteja ètnica, no? Otto Pérez Molina, <laughs> és el protagonista també a la, diguéssim, a l'ombra d'aquest judici per genocidi. La Força de Tarea Gomarcach, per exemple, potser seria el punt més fos no? de, de la seva trajectòria en aquesta etapa militar. És, eh, <clears throat> de fet, les forces de tarea no són res més que, que, que grups especials que actuaven dins d'una regió en concret. No? Com hi ha moltes. Dins d'això hi havia el que són els caidiles, que són les forces especials, que són aquests que si mai veieu un documental sobre l'època de surten tots amb les cares pintades de negre i amb unes fulles de penjades al cap, no? Són pitjors que el SIL, segurament, que les eh, forces especials de... Bueno, hi ha un testimoni, hi ha un testimoni que es va recollir de, em sembla que surt en el Remi, eh, els entrenaments del, una part de l'entrenament d'un caibil era matar un enemic i menjar-se-li el cort. Eh, Llegenda o, Eh, llavors, mm, fet això, mm, serà molt impossible que aquesta persona que ho ha fet eh, torni enrere, diguem, en un, en un procés de, de, de, de, bestialitat, no? que s'ha induït. Això és una cosa que s'explica que s'ha obligat a fer i fins i tot a vegades a soldats normals en les èpoques més dures de, de la guerra. No? Llavors, les portes de tarea, que n'hi havia moltes, vull dir, a l'Iscan n'hi havia unes, eh, que és precisament tota la Sana no? eh, el Kitxer n'hi havia un altre, el que eren les Verapaces n'hi havia altres, en fi, les definia, es definien persones. Mm. Aquí també veiem el contrast no, d'aquestes forces realment preparades, el mateix eh, Otto Pérez Molina i, i molts generals han estat doncs, instruïts a l'Escola de les Amèriques, a aquests centres militars dels Estats Units. Els mateixos assessors de militars dels Estats Units van estar presents a, eh, durant aquesta guerra contra insurgent, També, com deia en l'àudio, amb aquests helicòpters dels Estats Units que al principi legalment el Congrés doncs, finançava i eh, no només hi ha aquestes forces especials com els caiviles i, i altres militars doncs, més preparats, sinó que també trobem gent pràcticament innocent, que no se sap com han sigut enrolats i nens soldats, tant guerrillers com, com de l'exèrcit, que hem pogut veure en molts documentals com se li preguntava eh, Mm, bueno, i, i per què perseguiu i, i què feu i, i realment no sabien donar resposta a per què estaven doncs, actuant eh, en aquelles comunitats i reprimint d'aquesta manera tan, tan brutal no? eh... Home, una, una forma de reclutament eh, i això fins, fins fa molt poc eh? Vull dir, fins als eh, anys 85, 86 eh, era anar al mercat el dia que havia mercat, agafar els, els xavals joves els que estaven en edat militar i això vol dir a partir dels 15 anys ficar-los en un camió i emportar-se'ls amb un polo de serró d'una aldea Modelo o un quartel i a partir d'aquí se'ls enrolava a l'exèrcit i si marxaven l'amenaça era doncs cuidado, va veure què li passa a la teva família de, de fet, una, una, un dels arguments que s'utilitza des de la part militar per defensar-se en contra les acusacions d'exterminació de, de la població maia és, diuen, no, no, és que dins l'exèrcit no, hi havia molt, molts militars que eren justament indígenes, llavors això és un contrasentit, no? Però realment és això, eren reclutacions forçades, vull dir, a, a gent que no, que no li quedava una altra alternativa, no? Però sí que és veritat que l'exèrcit, a l'ESPAC, òbviament, perquè ja reclutaven directament de les comunitats, però que a l'exèrcit hi havia molts militars que eren indígenes. Uh mhm. -huh. en, en el cas de Rio Negro, que abans comentava, ara no recordaré el nom d'aquesta persona, però eh, van haver-hi doncs, eh, nens que van quedar òrfans i es va doncs, eh, demostrar, ha quedat documentat en aquest judici que, que es va guanyar, doncs, que en aquesta massacre de Rio Negro molts nens havien sigut després eh, adoptats, bueno, segrestats, no? Mm, per militars que els havien doncs, eh, tractat molt malament eh, i que els havien convertit en altres persones perquè evidentment estaven fora de, de les seves comunitats, de la, de la, del seu entorn cultural, social, i a més a més amb, amb molts maltractaments. No? Estaven pràcticament esclavitzats. I precisament el tercer dia de judici, el 22 de març, recordem aquest any 2013, Francisco, que tenia 6 anys, quan es va produir aquesta situació que ell descrivia com a testimoni, eh, amb llàgrimes als ulls, estic llegint el report que, que ha fet d'aquest tercer dia a, a JR, Caldeatge i, i al Centro de Medios Independientes, doncs, eh, con lágrimas en sus ojos, pero con la verdad en su palabra, contó cómo lo secuestró el ejército a él y a su hermana de cuatro años, y fueron llevados al destacamento militar donde habían más de 30 niños de quienes no se sabe su paradero. algunos se los llevaban en helicóptero, ya no los volvíamos a ver. ya ha casos, eh, yo he hablado amb aquests eh, antics orfes que van ser esclavitzats eh, s'han documentat en el REMI, a la Comissió de l'Esclarecimiento Histórico i s'està una altra vegada doncs, ratificant aquesta veritat en aquest judici. vecinos vinieron, con entereza subieron y la embajada tomaron. La historia ya estaba escrita, ellos la divulgaron, los niños de nuestro pueblo, cuervos se los robaron de nuestro pueblo. Buitres las torturaron, la carne de nuestro pueblo. Lobos las asesinaron. Los campesinos pidieron que cese la represión, que se jamás se olvida más acá funda la Asociación para la Justicia y Reconciliación, que es una asociación de víctimas sobrevivientes del genocidio, representantes de cinco regiones del país, en donde está Huehuetenango, Chimaltenango, eh, Iscan región Michil y Rabinal. Ellos eh, se acercan a Caldeh para exigir, para buscar el apoyo, para exigir justicia. En ese año 2000 se presenta la primera querella en contra del alto mando militar de Romeo Lucas García, y posteriormente, en el año 2001, se presenta la querella en contra del alto mando militar del general José Efraín Ridomont. Desde esos años se ha estado en la búsqueda de la justicia, se cae en un impasse de varios años, yo diría alrededor de ocho años, en el que el Ministerio Público prácticamente se niega a investigar el genocidio en, en Guatemala y es hasta los cambios que se producen en el Ministerio Público recientes, este, hablemos de hace dos años para acá, en el que ya el Ministerio Público empieza a asumir su responsabilidad de investigar los, los casos. Durante todo este tiempo, las víctimas han realizado muchas actividades exigiendo al Estado de Guatemala su obligación de investigar las masacres que se cometieron, el genocidio que se cometió en, en Guatemala. Sin embargo, no ha existido una respuesta eficaz del Estado guatemalteco para poder investigar estos, estos hechos. Eso obligó también a buscar justicia en otros lugares, en España hay abiertos casos eh, por el delito de genocidio, hay órdenes de captura contra altos mandos, militares, altos mandos militares guatemaltecos que también Guatemala se ha negado a, entregar a España, argumentando que en Guatemala existe la capacidad de poder juzgar estos casos en, Guatemala. Retomando esa parte que dice la Corte de Constitucionalidad, es que se está exigiendo también aquí que se haga, que se haga justicia. Realmente las investigaciones que hemos se ha estado realizando durante años son como una pequeña muestra de lo que realmente su ha sucedido en las, en las diferentes regiones del, del país. No? Ah, aquesta era la veu de Francisco Soto, del Centre per l'Acció Legal en Drets Humans, també AJR, Associació Justícia i Reconciliació de Guatemala, i bueno, doncs també d'alguna manera hem de destacar que tot aquest procés també va tenir una part important aquí a Espanya quan es va fer la denúncia per part d'un personatge bastant conegut mundialment, com va ser Rigoberta Menchú, la Nobel de la Pau. Bueno, aquest Premi Nobel doncs, no és que tingui molta credibilitat entre nosaltres i entre molts sectors, oi? Però, eh, més enllà d'això, doncs, eh, és important també potser pel que podrem comentar després de la crema de l'ambaixada espanyola, que, que no ho hem comentat, però us deixo anar perquè està relacionat amb, amb la denúncia que fa Rigoberta Menchú aquí a l'Audiència Nacional i també l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala doncs, com a querellant adjunt també forma part d'aquest procés, Anna. Sí, mira, eh, no, el que passa inicialment és que, de fet, amb un dia de diferències presenten eh, dos, dos denúncies davant de l'Audiència Nacional a Madrid, no? Per genocidi, també. A veure, la, una d'elles, eh, la primera que es presenta, la presenta Rigoberta Menchú. -huh i l'endemà la presentem també com a acusació popular l'Associació d'Amistat amb el Poble Guatemala de Barcelona, Sala, que és el Comitè de Solidaritat amb Amèrica Llatina i el Carib, de València, el Comitè de Solidaritat Internacionalista de Saragossa i l'Associació contra la Tortura de Madrid. Eh, S'accepten totes dues, en principi, i la cosa comença. Aquí hi ha una mica de, mm, de divergència en els plantejaments, que un és eh, Rigoberta Manxú ho planteja com una qüestió de genocidi i nosaltres ho plantegem com una qüestió de crims de l'essa humanitat. Um, simplement perquè en aquell moment um, era molt difícil provar el genocidi. Ara veurem el per què. Uh, el genocidi en principi és de demostrar que hi ha una, in, una intencionalitat declarada de destruir tota una raça, un grup ètnic o un grup social. No? I això d'això no n'hi havia cap prova en aquell moment. El crim de l'essa humanitat això no ho requereix, simplement és una qüestió de, de, de, de, de dret internacional que defineix qualsevol gran matança que hi hagi hagut independentment de l'ètnia o, de, o de fins on s'hagi arribat. No? L'any 2000 eh, l'Audiència Nacional considera que no és procedent que la justícia espanyola conegui aquest tema eh, i que en tot cas és Guatemala qui ha de jutjar els culpables. El 2003 eh, això és amb Garzón, ja es declara que sí que es poden enjuiciar els fets mm, que han passat a Guatemala mm, perquè en haver-hi el cas de l'atac a l'ambaixada, que ara explicarem, hi ha eh, víctimes espanyoles. I llavors es delimita com que aquest judici només jutjarà a eh, víctimes espanyoles, no? que serien unes vuit persones, vull dir, incluir el personal que va morir a l'ambaixada d'Espanya, també hi havia un capellà, hi havia algun cas més, i llavors es faria en base a això. La crema de l'ambaixada d'Espanya, de fet, es produeix mm, a l'any 80 i simplement eh, és on mor el pare de Rigoberta Menchú és un fet on uns 32 camperols ocupen l'ambaixada simplement per entregar uns documents i intentar tenir una mica de ressò internacional. Eh, l'exèrcit entra, eh, crema i mor tothom excepte eh, l'ambaixador que aconsegueix eh, escapar, Máximo Carvajal, i un testimoni indígena que és assassinat posteriorment a l'hospital on l'estaven tractant de les, de, de les cremades. Arran d'això, eh, Espanya eh, va trencar relacions amb, amb Guatemala durant molts anys. No? les imatges que s'han gravat són bastant esfereïdores. Són no? esfereïdores. No només per les imatges d'aquestes persones eh, carbonitzades, mm. però amb tota doncs, la seva la seva forma, o sigui, identifiques perfectament que és un cos carbonitzat i eh, l'ambaixador doncs, reclamant que se van a quemar, si estan quemando, si estan quemant sí. i eh, era la intenció doncs, tancar-li les portes i cap, cap, sí. cap voluntat de, de sí, poder-lo no, salvar. No? I es van dir totes les tonteries del món, es va dir que, que el foc el havien començat des de dins mateix, però evidentment eh, està demostradíssim per, per el tipus de combustible que es va trobar, per tota la cosa, que va ser una ordre directa des de fora. No? Mm. Eh, això també, perdona, faig un parèntesi molt breu, també explica la multiplicitat de denúncies i de lluites que hi ha, no només eh, militar durant e-, aquesta guerra interna, anomenada guerra interna, sinó que també hi ha moltes protestes, moltes, diguéssim, molts intents de, que, de reclamar justícia per, per vies que són, doncs, eh, absolutament legítimes, evidentment, com totes, inclús l'armada, la, però que en aquest cas pues, doncs, són manifestacions, és presentar-se a les ambaixades, etc. No? Uh mm-hmm. -huh. Però, clar, eh, la resposta és aquesta. Sí. En fi, el fet que hi hagi aquesta matança a l'ambaixada d'Espanya doncs, mm, permet que es jutgi fins a un cert punt. No? S'accepta, però in, uh, eh, immediatament l'Associació Libre de Abogados i altres eh, associacions presenten un recurs davant del Suprem i, i es, eh, bueno, es havia rebutjat no? el 2003 ja que Espanya tingués jurisdicció universal el 2004 es, es presenta aquest recurs i es presenta l'acusació per delictes de genocidi, tortura, terrorisme i la humanitat entre 1962 i 1996. No? En fi, el 2004 el Tribunal Constitucional admet el recurs d'empara de l'Associació Libre d'Abogados i d'altres associacions i la cosa tira endavant. El 2005 el Tribunal Constitucional avala que es jutgi Mont, encara que les víctimes no siguin espanyoles, precisament a partir del, dels delictes de lesa humanitat, i el 2006 s'ordena la, la, els jutges espanyols ordenen la cerca i captura internacional de, eh, per la matança de l'ambaixada d'Espanya de, de Ríos Mont. També de Romeo Lucas García, pot ser? O, sí, o recordo malament? el que passa que, bueno, de fet era durant l'època de, de Lucas García, el que passa que Lucas García mor, no? I, i es queda fora de la, de la, de la història, no? Que va ser l'anterior, de fet va ser qui va fer el cop d'estat sí. Ríos Mont, sí. el general anterior. Eh. El mateix mes que de juliol de 2006, Guatemala impedeix que el jutge Pedraz, que és el que està portant el cas en aquell moment, interrogui el dictador. O sigui, l'home arriba a Guatemala i no sé si el passa de l'aeroport a l'hotel i, i para de comptar i torna immediatament. No? Això suposa que hi hagi una paralització mm, bastant sèria de tot el procés fins que, enmig d'això, al desembre, també l'Audiència Nacional sol·licita l'extradició per Rios Mont, que evidentment no es concedeix, però que fa que Guatemala vagin dient que ja els jutjaran ells, que ja els jutjaran ells, que ja els jutjaran ells, no? Mm, al febrer de 2012 se li nega l'amnistia, perquè Rios Mont fins i tot demana una amnistia, no? quan ja veu que el van a jutjar. El canvi clau perquè el jutgin és el descobriment de dos documents, no? que són el Plan Sofia i el Plan Victòria. Uh, eh, aquests són uns documents que expliquen tot el que eren el plantejament dels operatius militars a la zona Itxil. Plan Sofia i Plan Victoria 82. Sí, aquests dos documents, que de fet un d'ells va ser aconseguit clandestinament per militants de Guatemala i l'altre eh, va ser enviat a l'analista Kate Doyle se li va enviar, no se sap qui, doncs una còpia de, de, de l'altre no? El 2007, els tribunals guatemalencs que s'ocupaven de la denúncia van, van ordenar al Ministeri de Defensa que presentés els originals d'aquests documents que se sabia que existien i que, de fet, un, que era eh, Victòria, ja s'havia presentat. No? El Ministeri de la Defensa va enviar un, un escrit al jutge el mes de febrer on li manifestava que no hi estaven d'acord perquè aquesta resolució judicial de que presentessin els documents violava l'article 30 de la Constitució Política de la República que protegeix la confidencialitat dels assumptes militars. Eh, l'EIVA, que era en aquell moment el ministre, deia que això era un assumpte militar de seguretat nacional classificat com a secret i que el Pla Sofia no existia. Quan apareix la còpia del, del Plan Victòria, doncs és evident que tots dos existien i, i bueno, es comencen a investigar, no? I en aquí és quan es veu que a les zones eh, d'operativitat d'aquests dos plans hi havia hagut, a l'època de Riosmont, 626 casos de massacres atribuïbles a l'exèrcit o a estructures paramilitars. No? Això fa que es pugui desbloquejar perquè aquests dos documents sí que vinculen directament Riosmont amb polítiques genocides, eh, i a més en aquestes èpoques hi ha una sèrie de matances concretes i que queden documentades no? Mm, abans ho comentàvem oi? que recordem una vegada més que a Guatemala durant aquesta guerra interna 1960-1996 hi han 200.000 eh, morts violentes 45.000 desaparicions forçades o sigui assassinats o execucions extrajudicials morts de desaparicions que doncs s'han anat, anat exhumant les fosses però que la majoria doncs estan desapareguts i malgrat que, que hi ha aquest volum eh, de persones eh, víctimes d'aquesta tragèdia, en els judicis, tal com funciona en el sistema de justícia, doncs, requereix proves i documents que, que demostrin doncs, qui van ser eh, els victimaris, quin, van ser les víctimes, i per això en aquest judici per genocidi contra Rios Mont doncs, eh, està la comunitat Ixil com a la única pràcticament doncs, comunitat que està doncs, eh, fent testimoni de, del que va passar. Evidentment, a Guatemala hi ha com 20 comunitats lingüístiques diferents, 20 subgrups de la comunitat indígena maia, però sempre ens centrem en els ixils perquè és on s'ha documentat el famós triàngulo ixil, com deien amb la nomenclatura militar, la zona ixil, del nord del Quiché, doncs és on s'ha pogut demostrar, gràcies a aquests documents, Plan Sofia i Victòria 82 que l'exèrcit per escrit doncs, fa doncs, aquesta estratègia de neteja ètnica contra aquestes poblacions com podria ser per exemple eh, Ilom, la població d'Ilom de, de Chahul no? Nevaj i Chahul doncs, són de les, les dues zones amb, amb més víctimes d'aquesta guerra Volia dir això només, eh, que tenim 200.000 eh, assassinats durant el, durant el conflicte, 45.000 desaparicions forçades, però que ens centrem en 1.700 persones, no sé si són 1.771, 71, que són les que doncs, tenen força judicialment en aquest cas. I, i bueno, jo, jo no sé, tu, gairebé que t'ho pregunto, eh? però el fet de, de que hagi estat aquest procés obert a l'Audiència Nacional i que des de 2006 hi hagi aquesta ordre de cerca i captura, entenc que en beneficia o ha ajudat o ha donat una esperança a, a, a Guatemala, el procés que hi havia dins del país, en tant que Ríos Mont de cap de les maneres podia fugir, no? Vull dir que estava com, ha estat sí. com atrapat, no? Si sí, perquè el que, sí, el que ell fa Uh, perquè clar, aquest senyor, a part de que aquí hi hagués un ordre de cerca i captura, que Guatemala deia doncs no, que ja el jutjarem nosaltres, i es anava passejant tranquil·lament pel carrer, sí que arriba un moment en què ja amb la pressió internacional que hi ha, hi ha un ordre de que es presenti i llavors ell es presenta s'entrega voluntàriament, no? i amb això que aconsegueix eh, un arrest domiciliari. Eh? En lloc d'anar a la presó, una extradició, aconsegueix un arrest domiciliari i es queda allà doncs, esperant fins ara que, que, bueno, que li toca. I per sort, doncs, finalment ha arribat el dia. No? És evident que el que diu el Jordi, que només se'l pot jutjar per una, diguem, una petita part de tots els assassinats de, dels que n'és responsable, i espero que, que les de més comunitats o les de més víctimes no, d'ell, de, de, de, del, perquè també, com dèiem abans, no és només ell, és totes les dictadures militars que hi ha hagut abans i després, no? però que en, en part tots es puguin sentir reconeguts en, el, en, en aquest cas perquè serà molt difícil eh, jutjar-lo en aquest nivell per a altres casos simplement perquè no hi ha proves documentades. T -t També es van descobrir uns arxius de la policia, els, els famosos arxius mm. que he escoltat en algun documental que deia que era comparable a l'Estasi de l'Alemanya sí. de l'Est, com, com s'arriba a documentar la persecució, el seguiment, tota aquest, sistematització de la intel·ligència, dels serveis secrets, per reprimir estudiants universitaris, que, que hem de recordar sempre que també a les ciutats, a, a nivell urbà, també va haver-hi haver molta lluita, molta resistència, durant aquestes dictadures, llargues dictadures, i tot això està molt documentat i aquests arxius també poden ser potser mm, una prova per, sí, el que passa per extendre que... els casos. Sí, el no que sé. passa que els arxius de la Policia Nacional Civil agafen moltíssims anys, estan molt ben documentats, estan tots en codi, això és cert, però bueno, alguns dels codis s'han desxifrat, vull dir, petites lletres que es posaven, doncs sabia si volien dir que la persona se l'havia executat, se l'havia tirat al mar, se l'havia mort amb tortura, se l'havia el que fos, no? Clar, aquí estem parlant d'un altre nivell, perquè pensa que quan tu imputes una persona en concret, ha de ser aquesta persona en concret que es demostri que, que, que va estar involucrada amb aquest, o bé amb l'ordre o, bé, o bé amb el fet. Que aquest és el problema a l'hora de jutjar. Mm. Nosaltres vam ser a l'arxiu històric de la Policia Nacional i realment s'ha fet un, un treball espectacular. Vull dir, de fet, clar, van descobrir 80 milions de folis però que és, que és el que comentes tu, que, que comprèn la, la història del, del, de la policia des de 1882 fins al 1997. El que passa que ells han començat a, a recuperar no, i a digitalitzar mm, el període del conflicte armat perquè, a més, s'han adonat que molts d'aquests documents han servit per obrir en eh, processos judicials. Ells ens comentaven que de, dels, dels documents que han analitzat fins ara, a partir d'aquests documents han, han permès dur a terme 53 processos judicials. No? Llavors, és un, és, per una banda ja que obre, obre l'oportunitat de trobar a través d'aquests documents responsabilitats de crims bàsicament comences per la policia, clar que no és per l'exèrcit, no? que és un altre, un altre arxiu, Eh, I alhora també ens comentaven la importància del paper reparador que té, perquè fins i tot ens deien és que hi ha famílies que se'ls ha negat l'existència d'aquell familiar que, que busquen. No? I el fet de trobar aquí un document no, que, que, i que aquest familiar recuperi la identitat té, té un, un valor reparador reparador important no? per aquestes famílies, vull dir que té aquesta doble vessant però jo crec que és, que és un arxiu molt important per, per dur a terme processos o ajudar a processos judicials. Sí, perquè es veu que és immens, no? Perquè pensaven que eren fins al sostre d'espil. És impressionant. i... El van trobar per d'accident, eh? Estaven revisant un edifici perquè deien que hi havia artefactes la Procuradoria de Drets Humans i van descobrir tot l'arxiu de la policia. Es van tancar allà, van fer una tancada perquè van pensar si no entrem això, això desapareix. desaparèixer en dos dies i han aconseguit eh, bueno, pues, amb, amb, finançament, amb finançament. Em sembla que han tingut alguna de finançament públic durant alguna etapa, però molt insignificant, amb ajuda internacional, eh, han aconseguit dur a terme tot aquest procés. Ara no sé quanta gent hi havia treballant-hi, però no sé si eren al voltant de 200 persones gairebé treballant a l'arxiu. Mm. S'estan escanejant les fotografies, aquestes fitxes, no? que, que identifica a les persones perseguides i desaparegudes hi ha llistes negres, vull dir, hi ha tot de... I després hi ha documents insignificants com qui estava al, al comandament d'aquella comissaria al dia tal i se sap qui hi havia perquè signa un document per anar a comprar tinta per la impressora mm. i això demostra que aquella persona estava al mm. càrrec el dia que es va, desapare que va desaparèixer tal estudiant mm. o tant sindicalista, no? Mm. Vull dir que són documents clau. Mm -hmm. Molt bé. No sé si volies afegir alguna més, si no tinc un altre àudio també de... No, no, posa, posa. Val, que estem parlant ara de la policia i, i també d'aquest procés judicial i a l'any 2009 vaig poder entrevistar el, el jutge Castresana, que és un jutge espanyol que va estar comissionat per Nacions Unides en la Comissió contra la Impunitat a Guatemala, la Comissió Internacional, i bueno, va fer la feina que va poder suposo que va marxar doncs, ben acollonit de, de la pressió que devia tenir, però també és un altre element que segurament doncs, eh, haurà facilitat aquest procés. No? M'interessa sobretot pel, pel que dirà de, de, de les morts que hi ha hagut i també que ell, doncs, coneixedor, suposo que amb les eines que ha tingut sent membre d'aquesta comissió, de la infiltració del crim organitzat a Guatemala. Guatemala és un estat fallit o no, eh, és un estat doncs, que està manegat pel crim organitzat o no, no sabem fins a quin punt és així, però mm, si, si us sembla podem comentar una miqueta més per acabar d'entendre també la complexitat d'aquesta tragèdia no? d'aquesta república centroamericana. Escoltem el Castresana, que va ser comissionat entre l'any 2009 i 2011, em sembla, i sembla que s'ha prolongat fins a l'any 2015 aquesta comissió. Potser també podria venir aquí a Espanya la, aquesta Comissió Internacional contra la Impunitat i la contra la corrupció i la impunitat, no és? La CSIC. Eh, potser també faria bona feina aquí. En fi, escoltem en Castresana i, i continuem a la corneta amb aquest especial sobre Guatemala, amb l'Anna de l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala i la Gemma de Fora de Quadra i codirectora dels documentals Després de la Pau. Por una parte, porque hay un fenómeno de delincuencia común y de delincuencia organizada creciente que desborda la capacidad de respuesta del Estado y por otra parte porque uno de los aspectos que además es el que da lugar a la creación eh, más específicamente de la Comisión Internacional, que es la existencia de aparatos clandestinos de seguridad, es decir, de estructuras ilegales que se crearon durante la guerra para realizar las tareas de contrainsurgencia y que tienen presencia en la policía, en la fiscalía, en los tribunales y en casi todas las instituciones que se dedican a la seguridad pública, pues eh, tenían que ser desmantelados y no se han desmantelado. De manera que tenemos por una parte un ataque grave por parte de grupos delictivos y por otra parte una capacidad de respuesta muy reducida por parte de las instituciones porque ellas mismas están infiltradas de esos grupos criminales. Y por lo tanto, como le digo, de una parte hay un fenómeno criminal muy grave y de otra parte hay una enorme falta de respuesta por parte de las instituciones. Estamos hablando de índices de impunidad del 98%, es decir, dos de cada 100 asesinatos se resuelven, 98 quedan sin resolver. Y eso genera naturalmente un círculo vicioso de muerte y violencia que es imposible detener porque las autoridades no eh, quieren, no pueden o no saben cómo hay un número enorme de armas de fuego que proceden del conflicto armado y que están totalmente fuera de control, que se estima en no menos de 300.000 en un país de 12 millones de habitantes y hay un número creciente de muertos como consecuencia de esa violencia que no ha dejado de crecer desde la firma de los acuerdos de paz. Con el presidente Arzú se produjeron 12.000 asesinatos, con el presidente Portillo la cifra subió a 14.000, con el presidente Berger subió hasta 21.000 y todavía no ha empezado a disminuir sigue creciendo, ahora a ritmos más lentos, pero en todo caso creciendo. De modo que es una tarea que va a llevar años, eh, que va a requerir paciencia, pero sobre todo lo que va a requerir es los consensos eh, necesarios para que las cuestiones de seguridad y de justicia dejen de ser arma arrojadiza entre políticos y pasen a ser lo que yo creo que deberían eh, medidas asumidas por todos, fruto del consenso y por lo tanto que tengan el mayor respaldo social posible, porque de otra manera no van a funcionar. Doncs això és el que deia el jutge Castresana, ex eh, jutge de l'Audiència Nacional i que està, va estar treballant a la Comissió Internacional contra la Impunitat a Guatemala. Les xifres són molt bèsties, són estadístiques de guerra, no? aquests 21.000 eh, morts durant els 4 anys de govern de Verget, que no sé, no sé quin, any, quin any va ser, devia ser el 2005, por ahí, entre el 2005 i 2009. Eh, 21.000 assassinats, doncs és això, són 5.000 assassinats cada any i això són estadístiques de guerra que van minant la moral i, i el dia a dia de la població, no? Però, eh, bueno, ara sembla que hi ha aquest possible sentenciat, aquest al comandament, Rios Mont, i això doncs, podria ajudar a suavitzar una mica doncs, a, a aquesta crua realitat no? que continua vivint Guatemala, encara que no estigui en guerra. Castressant ens parlava del crim organitzat, eh, infiltrat a l'Estat. Això és algo que se suposa que Otto Pérez Molina doncs, amb la seva campanya doncs, hauria de, de combatre, però no sabem quines relacions té com a exgeneral, exmilitar, vinculat als latifundistes perquè ja hem dit que la terra va ser expropiada durant la guerra aquest genocidi va servir també per robar la terra en els indígenes eh, camperols i mm, per tant és un personatge que deu tenir moltes cartes amagades no sé quina sensació vas tenir, com ho, com ho vas veure això. La inseguretat, inseguretat és evident, però mm, alguna informació al respecte a aquest, a aquest estat fallit? Eh... No, el que... Um, o sigui, la inseguretat, a veure, no és que la percep, la palpis quan, quan estàs allà, però sí que és veritat que els índexs de, de criminalitat són molt elevats. Nosaltres parlàvem amb un, amb un home que vam conèixer que era taxista que ens comentava que la, a l'empresa on treballava ell um, cada any morien 12, assassinaven a 12 taxistes, vull dir, una empresa superpetita, no? Vull dir que hi ha uns índexs molt cruents. I també ens, ens remarcaven l'existència, doncs, això, de bandes organitzades que, mm, que s'estaven dedicant a subornar pues, doncs, a, a diferents negocis i tot això. També es comentava que que la, la, o sigui, la batalla, aquest front de la lluita per la seguretat no? eh, i contra, contra el crim ha fins i tot conduït a, a fer muntatges electorals no? que ens comentaven que, és que ara no, seré molt imprecisa perquè no me'n recordo si era mm, si era precisament amb, amb, amb Moto Pérez Molina o no, però sí que ens comentaven que es va fer una campanya contra els assalts als autobusos i que, i que quan, va pujar, quan va guanyar les eleccions, quan va començar a governar a la ciutat de Guatemala, em, la, la persona, és que ara no me'n recordo quin, quin alcalde era. Colom. Colom. Ah, pot ser, pot ser. Colom, pot ser. van, van, baixar, van baixar els assalts d'una manera mm, dràstica i diguéssim que es comentava que havia sigut una maniobra a l'actual i que s'havien munt, muntat i forçat aquests assalts per després poder dir um, no, per guanyar una batalla electoral dient no, nosaltres l'hem reduït, no? Vull dir que el front aquest de, de la criminalitat és, és, un, és un front que s'està utilitzant molt no? i que a l'hora de la veritat, fins que no es canvin les condicions materials no? I, i no hi hagi un, un canvi realment estructural, és molt difícil no? de, de reduir aquesta criminalitat. I tornem a les causes del conflicte armat. Mm. Sí, o sigui, jo només, mm, claro, jo només volia dir que imagina't un, un país que si l'any quan eh, s'assigna la pau encara quedaven en aquell moment organitzats 320.000 membres de les patrulles d'autodefensa civil, perquè en els temps millors havien estat 900.000, però encara en quedaven 320.000, que de, de cop es desmilitaritzen, un país amb uns índexs de, de pobresa enormes, amb una sèrie de guàrdies privades, per exemple, d'Hisenda, etc. Tots hem vist la intervenció de les guàrdies privades de seguretat en els conflictes amb les hidroelèctriques i amb les cementeres, on s'han plantat allà armats al costat de l'exèrcit i de la policia. I un altre problema que és el del narcotràfic que són tots elements que, que contribueixen a mantenir aquest entorn de violència que, que, que bueno, és que fa gairebé 100 anys que, que estem parlant de que Guatemala és com normal. No? Llavors serà molt difícil si no hi ha canvis estructurals seriosos, com, com deia ella, no, la Gemma, perquè has de combatre la pobresa que ha passat amb els, els quadrons de la mort. No? Vull dir, encara segueixen funcionant i de tant en tant et surten algun que et fa un paperet i una declaració, no? Els atemptats aquest mes ha estat nefast, per exemple, el mes de març, la quantitat de dirigents i sindicals que han estat assassinats. Això, i ara parlem de delinqüència comuna, parlem de l'altra, què passa? És molt fàcil dir que això és delinqüència comuna, quan és, és, són bandes organitzades i pagades i policies paral·leles. Sí, sí, hem, hem de recordar tota aquesta violència estructural que, que no ens cansem de, de repetir aquí al programa, que no només és violència directa, sinó també estructural, i que, doncs, per molt que hi hagi una doncs, esperada sentència contra Ríos Mont, doncs això haurà de canviar per una altra banda i, i aquest nivell d'impunitat del 98% de, de fa dos anys o tres doncs segurament continua i haurà baixat molt poquet i això costa d'imaginar, no? Cada, cada 100 assassinats, eh, només dos tinguin una sentència, doncs implica una realitat molt difícil d'assumir i tampoc pot ser que aquest eh, judici exemplar doncs, oculti tota l'altra realitat, oi? Perquè això, com, com molt bé dèiem, doncs, actualment continuen havent-hi doncs, totes aquestes, aquests assassinats i desaparicions. El, hi ha un alt, una altra persona que treballa a Caldeatge que també surt en un documental que, que he pogut pescar i, i ens parla de la presència dels militars durant el genocidi i també en l'actualitat per part de les empreses, com, com deies Anna, com eh, s'ha produït a, eh, a aquesta nova expropiació, aquest despojo que diuen a Centroamèrica de les terres i que és pues, doncs, l'assalto final amb el poquet que els hi podia quedar a les comunitats camperoles, no? De fet, allà ens, ens comentaven que tornen a existir eh, una espècie de patrulles d'autodefensa civil. O sigui que estan tornant a percebre des de les comunitats eh, que s'intenta reclutar gent per, per exercir control social, sobretot en comunitats on hi ha conflictes amb els recursos naturals i tot això, no? Vull dir que és un fenomen que sembla que torna... Mm. Sí, sí, em sembla, em sembla recordar que el mateix Otto, Otto Pérez Molina deia públicament que, que s'estaven organitzant forces de tarea eh, quin era l'àudio que, havia, que havia comentat? Sí, el, el de que ens parla de, de el despojo de terres tant durant la guerra com a l'actualitat per part de les empreses, mineria, hidroelèctriques, etc. I també doncs, és un apunt que sempre hem de, de remarcar i continuem comentant més coses. El genocidio no se perpetró exclusivamente porque la población que fue víctima estuviera vinculada de una manera directa o indirecta con los grupos insurgentes de ese momento, sino que el genocidio tuvo además otro elemento, que es un elemento que está apareciendo en la actualidad, y es que mucha de la población que fue víctima del acto de genocidio, de la política de genocidio, que se documenta en los planes militares, eh, era para desplazarla de sus comunidades, de sus territorialidades y que los agentes de Estado, en este caso el ejército, tomara control de esa territorialidad para iniciar el proyecto histórico de los militares, para reiniciar el proyecto histórico de los militares que comienza en los años 70 de la explotación de los bienes naturales. A la vuelta de los años comenzamos a ver que aquel elemento que provocó el genocidio el elemento aquel de, del desplazamiento violento de las comunidades, sus territorialidades, de nuevo se vuelve a presentar. De nuevo las comunidades mayas están siendo amenazadas de desalojos violentos de sus comunidades para la construcción de grandes hidroeléctricas y la explotación de bienes naturales. Escoltàvem Mario Minera del Centre per l'Acció Legal en Drets Humans, CalDH, un dels carallans, en aquest cas per genocidi contra Efren Riosmont, i també ho haig de dir perquè no ho he dit encara, contra José Mauricio Rodríguez Sánchez. Aquest és el jefe de la secció d'intel·ligència militar de l'exèrcit durant el govern militar, la dictadura militar de Ríos Montt entre l'any 82 i 83. José Mauricio Rodríguez Sánchez també han causat per genocidi juntament amb Ríos Montt. I el que ens deia en Minera de Caldiatge doncs és potser última etapa, jo ho vaig veure així, és l'última etapa ja, amb les hidroelèctriques, les eh, empreses mineres, ja el poquet de terra que queda a les comunitats camperoles indígenes se'ls hi treu eh, doncs, tota la impunitat per part de les antigues finques, els antics finqueros, que molts doncs, estaran vinculats als militars, que havien robat les terres als indígenes durant la guerra interna i que ara les venen, d'alguna manera, les revenen o s'associen amb les multinacionals. És un país eh, molt ric, naturalment, amb recursos naturals, que té molts rius, que té molta pluja, i les hidroelèctriques pues, doncs, fan el seu negoci a base de desplaçar la població encara avui en dia. I és una problemàtica que està enfrontant a les comunitats, perquè eh, doncs no se les consulta des de les municipalitats i encara menys des del govern i se, se li dona un xec en blanc a aquestes multinacionals perquè entrin a fer extracció de mineria d'or o plata o, com dèiem, aquests megaprojectes. És una altra realitat que doncs, no pot quedar oculta darrere d'aquest gran doncs, espectacle eh, del cas per genocidi. Dic espectacle perquè la, la defensa doncs, està fent un autèntic espectacle perquè no sabem si és que doncs, només sap eh, untar els polítics i els diferents estaments i fer aquests jocs de bambalines i, i de passadissos ministerials i a l'hora de la veritat doncs, no té recursos o s'està guardant cartes també per guanyar el cas en el cas de que no eh, hi hagi sentència per genocidi i sí de lesa humanitat que potser seria una victòria per ells, que també podria passar i doncs l'espectacle ha consistit bàsicament en interrompre eh, la sessió amb preguntes absurdes i realment inclús amb rialles del públic que no entén com uns, uns advocats actuen així. De fet, el primer dia eh, va haver de, de ser expulsat a l'advocat de Riosmont i després doncs, va, va tornar a ser admès per una tonteria tècnica, no? que la, la jutgessa del tribunal doncs, li va retreure i, i va acabar corregint. En fi, un espectacle molt dur, diguéssim, un, un espectacle públic perquè doncs, ha d'haver-hi algun tipus de, de culpabilitat, algun tipus de pena, un càstig, entre cometes, perquè pugui haver-hi reconciliació. Eh, Anna, eh, ja sé que, que tens poc temps, si vols fer tu un comentari o passo amb la Gemma directament. No, eh, passa amb ella perquè ja ho sento, ja me n'he d'anar, un altre compromís. Eh, i moltes gràcies per aquesta oportunitat doncs, de, de, de poder venir aquí al programa, que està prou bé. Vale. Recorda'ns ràpidament aquestes, eh, aquests actes que hi, ha, que hi haurà, si vols, que participa l'Associació d'Amistat amb sí. del Poble de Guatemala. Uh, sí, durant aquest mes d'abril eh, una sèrie d'entitats que són l'Associació eh, d'Amistat amb el Poble de Guatemala, Axur Les Segòvies, eh, Entre Pobles, eh, EDPAC, Educació per una Educació Crítica i Intermont, organitzem una sèrie d'activitats aquí a Barcelona. La primera és el dia 11 d'abril, a les 8, al Palau Alós, i és la presentació de l'informe de situació dels drets humans a Guatemala que han elaborat després de la seva visita a Guatemala els companys de l'EDPAC. El 13 d'abril, al Mercat de la Concepció, hi haurà una acció de sensibilització eh, contra l'acaparament de les terres eh, organitzada per voluntaris d'Intermont. El 18 d'abril, a les 8, a la Casa de la Solidaritat, eh, hi haurà l'acte Guatemala, feministes i defensoras del territori ante la criminalització de los movimientos sociales, amb participació de Paula del Cid, de la revista La Cuerda, Natalia Hatz, de l'organització Ceiba, i Lorena eh, Cavnajal. I el 30 d'abril, a les 7 de la tarda, en el Pati Llimona, hi haurà un acte conjunt amb Carmen Tacan, presidenta indígena dels 48 cantons de Totoni i i Joan Josep Nuet, eh, diputat d'Esquerra Unida i Alternativa que acaba de tornar d'una visita parlamentària que hi va haver a Guatemala el mes passat per verificar la situació dels drets humans i la impunitat. I, evidentment, esteu tots convidats a venir-hi. D'acord. Doncs moltes gràcies, Anna, per col·laborar amb la Corneta i t'esperem sempre que vulguis per fer un nou monogràfic de, de Guatemala. Gràcies a vosaltres. Bueno, Gemma, havíem apuntat... Ens sols. Solos ante el peligro. Això. Bueno, ens queden 10 minutets de programa i havia apuntat una miqueta la qüestió de la reconciliació, no? com tot procés judicial ha de significar un ressarciment també inclús econòmic, eh, material, però sobretot també emocional, no? per, per tot el dolor que, que hi ha acumulat. I eh, concretament et volia comentar que, en, que ens compartissis l'experiència que heu documentat amb el, amb el documental de, de Ruanda on hi havia un, una dinàmica una resolució alternativa de conflictes doncs, que no passava per, per la via legal en alguns casos en altres sí, que també pot ser interessant de, de conèixer, no? perquè a mi em va sorprendre quan vaig veure el documental l'altre dia a Can Batlló, que vau fer un videofòrum, eh, i, i em vaig quedar sorprès d'aquest procediment. Vols comentar-ho? Sí, bueno, nosaltres com intentem treballar una mica els eixos que creiem que molts investidors de pau han defensat perquè hi pugui haver una construcció de pau un cop s'assignen uns acords, un dels eixos és la justícia, no? però clar, de justícia no n'hi ha una, encara que nosaltres des de la nostra, de la nostra visió l'entenem eh, com a justícia garantista, en un tribunal, amb una defensa, amb una acusació, però sí que és veritat que a Guatemala mm, i, i segura, altres països també també existeixen models similars, eh, han dut a terme processos de justícia a través d'uns sistemes que es diuen gatxatxa, la gatxatxa és un sistema tradicional de justícia que històricament han utilitzat a Ruanda per jutjar normalment mm, delictes més vinculats doncs, a conflictes dins d'una comunitat, des d'un de mm, robatori d'una vaca, un conflicte de terres, però que després del genocidi i davant del desbordament de, de crims comesos, de la implicació de tantíssima gent, perquè recordem que va ser un genocidi que es comet cos a cos, no? amb matxets i amb altres estris, i llavors hi ha molta gent implicada, es, es veu la necessitat de mm, recórrer una altra vegada, però en aquest cas per delictes de sang, a aquests tribunals tradicionals. Aleshores són tribunals que funcionen, es formen, es formen els jutges, són gent del poble, se les formen amb, algunes, amb alguns coneixements que han de tenir bàsics i no hi ha ni defensa ni acusació. I són tribunals que normalment es fan en espais exteriors, sota, un, sota uns arbres. I llavors hi ha un procés, per una banda, sí que es castiguen penes de presó els crims comesos, però alhora té un altre element molt important que no succeeix al nostre sistema de justícia, que és que es produeix un reconeixement de la veritat, un relat i una demanda de perdó pública. No? Això té com un element que permet alhora que es fa justícia fer una mena de reconciliació i d'apropament entre les parts, no? de reconèixer el dolor causat i de demanar perdó públicament. No? I això té, té, és un, té un valor interessant. Encara que des d'aquí són sistemes criticats moltes vegades perquè es considera que no reuneixen les garanties eh, per establir una, una sentència, no? perquè es basen molt en els testimonis de les persones i això, en el, en el relat, no? més que en l'aportació de proves i mm. que no, no té les garanties de defensa i tal. Però bueno, en tot cas han dut a terme molts judicis i, i tot i que um, també s'han produït irregularitats com em, amenaces, gent que ha rebut pressions, no? que no, no han estat flors i violes, però sí que ha sigut un sistema que ha funcionat d'alguna manera. Mm. mm. I, I em deies que, que es feien paral·lel amb els altres processos eh, legalment doncs, reconeguts internacionalment, Sí, o sigui... En funció de les persones. Clar, o sigui, els, els, en les gatxetes s'han jutjat bàsicament els crims comesos els crims de sang, però de, de la població. Els responsables polítics del genocidi no se'ls està jutjant a través de les sinó a través de la justícia interna i dels, dels tribunals internacionals. Mm. Mm -hmm, sí. Molt bé. Eh, aquí a la Corneta fem una secció que, que es diu Resolució Alternativa de Conflictes amb el nostre estimat doctor Herreis, i li preguntaré doncs, a la propera setmana que fem un programa doncs, que li sembla això de la gatxassa, es diu? Sí, hi ha gent que diu gatxassa i hi ha gent que gatxatxa. Uh mhm. -huh. Gatxassa, sí. Molt bé. En, ens vols comentar una miqueta en l'experiència de manera resumida perquè tenim algun àudio més que posar i ens queden pocs minuts de programa, però l'experiència de filmació, de gravació de, del documental després de la pau a Guatemala? Em, sí, bueno, jo, això que comentava abans, que al final hem conegut em, experiències molt interessants en la construcció de pau, perquè tot i que el govern no ha tingut un paper actiu i no ha dut a terme els acords de pau que es van signar, doncs sí que hi ha un, moltes iniciatives des de la societat civil amb ajuda internacional sovint que estan treballant els eixos bàsics per, per la construcció de pau. O sigui, estan treballant la memòria i la veritat, la justícia, estan treballant la reparació, no des del punt de vista econòmic, que també és important, però sobretot des del punt de vista d'atenció psicosocial, que és, que és bàsic, i estan treballant també tot el tema de la recerca de desapareguts, que és un eix fonamental i especialment a Guatemala i especialment en comunitats indígenes que tenen un vincle amb, amb els morts i amb els avantpassats eh, molt diferent al nostre i que per tancar un procés de dol, tot i que tothom necessita trobar a la persona desapareguda i poder-li fer l'homenatge que, que s'adigui a les seves creences o el que sigui, doncs les comunitats indígenes tenen un vincle amb els morts que encara fa més rellevant la necessitat de trobar aquestes persones desaparegudes. I és una tasca que a Guatemala s'està donant a terme, que és molt important, tot i que l'Estat no hi està contribuint. Mm. Sí, hi ha la, la Fundació, eh, el de... grup d'antropòlegs... Eh... Fundació d'Antropologia Forense de Guatemala. Mm. Sí, en aquests moments estan treballant una base militar a Coban i s'estan trobant un munt de forces comunes eh, i, i bueno, bàsicament està sent un procés molt dolorós però alhora molt necessari perquè són famílies que porten buscant els, bueno, doncs imagina't, des del 1960 buscant els seus famílies desapareguts i s'està fent una feina excel·lent perquè més requereix d'uns coneixements i d'uns equips per fer tot el tema dels anàlisis d'ADN, per tenir el banc d'ADN, o sigui, aconseguir que la gent dongui mostres, eh, que s'identifiqui, que vagi a aconseguir entrar gent a les fosses perquè a través de la roba també puguin identificar aquestes persones desaparegudes, però s'està fent un treball molt important. Va a poc a poc perquè és molt costós, però s'està fent. Mm -hmm. Com sempre, en tot, aquestes coses que els governs i els estats volen ocultar, no? sempre depèn de persones amb, amb iniciativa i, i ara em ve el cas de l'Empar Salvador de, del País Valencià com ha fet aquest treball d'investigació a les fosses silenciades del cementiri, no? que és el, el títol del llibre que ha publicat d'aquesta investigació on doncs, descobreix el genocidi franquista a València i doncs, les més de 20.000 persones mortes per causes violentes que han estat doncs, enterrades en aquest cementiri i que cap govern encara a dia d'avui ha tingut la dignitat i el valor d'homenatjar i acompanyar en, en aquestes investigacions i, i donar-li donar-li llum, no? És un exemple més de, de com la impunitat també continua aquí a, a Catalunya i a Espanya després de la Guerra Civil, després del franquisme i sempre doncs, m'agrada fer aquesta vinculació entre doncs, aquests processos d'exhumació que hi ha a Guatemala i els que hi ha també aquí, sempre doncs, per iniciatives molt personals i, i molt locals perquè els governs estatals doncs, no ho permeten. En alguns casos, mm, Guatemala ens porta avantatge en això. I tant. Clar, nosaltres els rodatges que hem fet ja, ja, ja ho teníem consciència, però han, ens han tornat a posar davant d'un mirall per veure que realment a l'estat espanyol es va fer es va fer una amnistia, eh, no s'han jutjat els criminals de guerra, no s'estan cercant els desapareguts, s'ha anul·lat el pressupost que hi havia destinat a, al tema de fosses, mm, no s'està fent memòria, de fet s'està dient des de, per, des de partits polítics com el Partit Popular que eh, mirar el passat és reobrir unes ferides quan en realitat no haver mirat el passat no ha permès tancar aquestes ferides, no vull dir que també ens confronta amb la nostra realitat. Mm -hmm. Sí, per això també xoca una mica, no?, que l'Audiència Nacional, amb el jutge Pedràs i tots eh, aquests jutges estrelles de la justícia universal eh, obrin causes per a altres països i en canvi aquí doncs, no, no s'hagi fet aquest procés. bueno, això ho, ho intentarem parlar també més endavant, amb un altre monogràfic que fem de, de Guatemala, però concretament en quant al documental, a l'experiència més audiovisual, que aquí a la corneta últimament estem molt cinematogràfics. Uh, aquest rodatge com va anar? Uh, el juliol del 2012 sí, va ser? Sí, el juliol passat, sí. Doncs la veritat és que ha sigut bueno, és, un, són, és una experiència molt forta. Hem, el rodatge ha anat molt bé perquè fem una preproducció des d'aquí, de, des de la mà d'organitzacions que treballen en la construcció de pau locals, perquè si no seria, seria impossible, i realment és és sorprenent el rodatge, la bona rebuda i la importància que li donen a, a construir relat i a explicar i a contribuir a la veritat de, de tots aquests crims contra els drets humans que s'han comès. No? I fins i tot a vegades entrevistes a gent que tu no li estàs preguntant segons què, que no vols que et faci un relat exhaustiu del que va viure perquè no vols entrar en detalls, però sovint la gent te'l fa, no? perquè hi ha una necessitat de parlar i d'explicar la veritat. Molt bé. Eh, M'agradaria tenir algun àudio de, del vostre documental, però no, no he pogut eh, pescar-lo. Eh, sí que podem dir que, que estan eh, visibles i que també feu mm, videofòrums de tant en tant, però a la, a la web de Després sí. de la Pau... Tenim un, un blog que veure. és despresdelapau.wordpress.com on hi han penjats eh, a través de, de Vimeo, però allà estan enllaçats els dos primers capítols que van fer, que és Líban, Pacte de Silenci i Bòsnia, la pau dividida, i Ruanda i Guatemala, que són els darrers capítols. Encara no els hem penjat online, només tenim els trailers, però en breu els penjarem perquè són Creative Commons i és, és, eh, la importància que tenen és que es difonguin, però seguim fent cinefòrums i projeccions que podeu trobar en aquest blog després de la pau.wordpress.com Molt bé, com deia no, no tinc cap fragment d'àudio d'aquests documentals de fora de quadre, de després de la pau, però sí que en, mm, eh, en tinc un, un parell que m'agradaria posar abans que s'acabi el programa, que són testimonis de persones que han patit doncs, la tortura i, i la violència directa de, de l'exèrcit durant aquest període més, diguéssim, sagnant com va ser de l'any 78 a l'any 85, podem dir. Concretament, aquest àudio és de la violència que va patir una persona de, de la zona del Quitxer a l'any 82, que és precisament quan Efrén Ríos Mont feia el cop d'estat. Escoltem a Tiburcio Tui, que ens explica les tortures que va patir a mans de l'exèrcit. Me pegaron, pues. O sea que me amarraron más en las manos hacia atrás y los pies se juntaron los dos y la boca me taparon con un trapo, un costal así, ya no lo ya no recuerdo qué clase de manta que me pusieron la boca. Y luego pues me jalaron hacia atrás, se juntó mis pies con mi cabeza y mi barriga se quedó hacia, hacia afuera, pues como una pelota, como un bolo, un, ¿cómo se llama? una pelota más que fallecir. Eh, cuando estaba, tenía puesto un fuego ahí, un montón de fuego, un volcanote, con tantos palos ahí, y lo fueron a traer los tizones del, fuego. Me echaron aquí en la barriga, en, la, en los ojos, aquí en el pecho, aquí en los testículos, aquí atrás de la nuca. Y como yo, pues, del dolor de la quemadura, dando vuelta ahí, aunque estoy amarrada, y donde ellos me agarran, me siembra el fuego ahí, pues, ahí donde se abrió mi estómago salió mi intestino como a 10 o a 12 pulgadas hacia afuera. Y luego, pues, de que cuando me quemaron y, ya no podía gritar, porque me tienen así cerrado la boca. Y ya así abajo me estaba sacando ya las ametralladoras, ¿verdad? y abajo salía ya la respiración, no en la boca, ni la nariz tampoco. Entonces así fue de que me golpearon mucho, pues. Doncs eh, aquest era mm, Tiburcio Tui, de la comunitat de Xix, al costat de Nevaj, la zona Kitxe, que explicava doncs, les tortures que va patir i, i molt més que podria explicar, però que en, en aquest àudio doncs, no queda recollit la brutalitat de l'exèrcit i d'aquestes patrulles civils i dels paramilitars i de tota la maquinària bèl·lica contra insurgent de l'exèrcit de Guatemala que va volcar a les comunitats indígenes i que va obligar a molta gent a marxar a les muntanyes, aquestes CPRs, les comunitats eh, en resistència i pues, eh, unes vivències bastant dures a la muntanya sense pràcticament res de res més que el propi cos eh, gastat per tota aquesta persecució i repressió vint a les muntanyes fins que van poder tornar a les comunitats, que com dèiem doncs, no era eh, la millor casa la que els esperava les aldees Modelo, i això va continuar fins a l'any 96, perquè Frein Rios Mont fa un, un govern militar de l'any 82 al 83, però a continuació eh, en ve un altre i, i bueno, fins al Vinicio Cerezo, que és l'any 86, si no recordo malament, però també amb molta violència, com dèiem, i, i tota aquesta estructura doncs, instal·lada a l'estat que encara està avui i per tant en aquells anys encara tenia molta força. Bueno, per acabar, donar-te les gràcies, eh, Gemma, per, per acompanyar-nos. També li dono les gràcies a la una altra vegada i no sé si vols fer algun últim comentari per acabar Eh, no, que gràcies per, per convidar-nos i, i que res, que, que això, que tinguem sempre en compte en la resolució de conflictes i en els processos de pau i construcció de pau que l'eix, un eix bàsic és, és que hi hagi un, un repartiment just dels recursos no? i acabar amb les desigualtats socioeconòmiques que és la, la, per mi la, la més gran violència que, que existeix avui dia. Mm -hmm. Molt bé, doncs compartim aquest desig, esperem que sigui així a, a Guatemala especialment, però també a molts altres llocs, també a casa nostra en certa mesura. Avui la corneta de Contraband FM ha fet aquest monogràfic, el primer monogràfic de la temporada sobre Guatemala i continuarem fent més programes especials, també combinats amb els altres monogràfics que titulem Nodes sobre autogestió i utopies. Moltes gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, contrabandits i contrabandides. Posem aquesta sintonia que il·lustrarà el programa, aquests monogràfics especials, que és eh, aquesta música de la Unitat Revolucionària Nacional Guatemalteca, la URNG, la guerrilla que emetia aquesta sintonia des de les muntanyes en aquests anys d'ús de la guerra interna a Guatemala. Moltes gràcies a tothom i fins aviat. Transmitiendo desde las montañas de la Sierra Madre en Guatemala, esta es la voz popular. y musical, como una ave mensajera, radio la voz popular, emisora clandestina que la nació, informando los avances en todita la nación, de las fuerzas populares que hacen la revolución. Los ricos y militares quieren callarla, quieren seguir ocultando.